Hollow Srbija vam predstavlja Holofet izdanje Radio Twin 202. This is the way. I have spoken. Dobar dan i dobrodošli u četvrto izdanje našeg Holofet edicije podcasta Radio Twin 202 na portalu Hollow Crvija. Moje ime je Filip Đorđević, znate mi se podcast radite to Investo 2, kao i naše mi misije Mim Council. A, a e, odlučili smo da, odnosno dogovorili smo se da u ovoj poslednjoj epizodi bude cijela ekipa koja je do sada učestvovala u našoj Hall of Fat, uh, u našoj Hall of Fat ediciji Radio to Investo 2, te su sa mnom u ovoj uslovno rečeno poslednjoj četvrtoj epizodi, uh, bar za sada, poslednjoj četvrtoj epizodi, najpre moj, a, moj kovoditelj u podcastu Radio 22 Lazar Milić je sa nama, poznati kao Boba. <laughs> Pozdrav svim slušalcima, pozdravi vama Fandalorijanima. Evo, posle duže pauze, evo i mene ovde u Holofetu, pa ovaj, bit će interesantno. Da, naš, naš, naš resident Boba. Um, <laughs> pored njega e, čovjek koji je do sada snimio sve edicije Hall of Feta, Marko Šekruna, poznati kao naš Pandalor. Zdravo, zdravo narode, Sre, srećan nova godina i Božić i sve što će da dođe. Evo, završilo nam se jedno, idemo dalje. Ako je ovo poslednja epizoda, neće valjda biti pot, potpuno poslednja. Družimo da. se, zezamo se, pričamo. Kažem, kažem, čekamo da izađe dalje. Tako da, eto, družimo se još danas, pa ćemo se družiti malo kasnije. Na kraju, i ne najmanje bitan, uh, moj kovoditelj u uh, našoj Mimi Simim Council, uh, najverovatnije od sada poznat kao IG-11 u svim Star Wars krugovima, pošto je najveći zaštitnik uh, Jodlinga, Marin Magda, je sa nama. This is the way. <laughs> Mislim da ćeš reći unpleasant, ali dobro. <laughs> da, to je znaš što bi neko IG-11, tako da može unpleasant. Biće, biće, biće prilike tokom ove epizode, verovatno. Uh, da, pa eto, e, dočekali smo, možda nismo baš najsrećniji zbog toga, ali dočekali smo kraj prve sezone uh, serije Mandalorian. Uh, prošlo, na, prošlo je svih osam epizoda, zapravo mi ovo snimamo, danas je nedelja, 29. decembar. Uh, Znači, pre dva dana je izašla poslednja. Um, bilo je vrlo zanimljivo. Uh, ekipa se, kako smo videli u sedmoj epizodi, okupila. Tako smo se i mi okupili efektivno. Ovaj, za ovu poslednju, tako da definitivno um, definitivno da je taj moment zajedništva prisutan u oba, u oba, u oba materijala. Uh, A, tako da, da, um, hajde ovako u ovom prvom segmentu koji će biti dosta kratak, nešto mi se javlja, pošto jako će biti teško pričati o ovim epizodama, ne zalaziti u spoilere, pogotovo u ovoj poslednjoj. Um, ajde da prokomentarišemo ovaj, generalno sad kad se, sezon, kad se sezona završila, a, kakvi su utisci. Ajde, neka krene nek kre... idemo redom kako sam vas predstavljao, može Lazar prvi. Pa šta reći, ja mislim da sam ja ovu seriju dovoljno nahvalio, tačnije mislim da nisam dovoljno nahvalio, evo sad ću još jednom. Znači, ja mislim da je ova serija fantastična, da je bukvalno ono, jedan od najboljih Star Wars materijala koji smo dobili ono ikad. Znači, i što se tiče i filmova, serija, igara, stripova, knjiga. Ja mislim da je ovo jedna od najboljih materijala Star Warsa koji smo dobili do sada. Ovaj, ove dve epizode isto može se slobodno posmatrati, one se mogu posmatrati slobodno kao jedna epizoda. Da. Ovaj, stvarno ono, odlična napeta, odlična koreografija, borbe, e, super jednostavno. Mislim da su stvarno Filoni i ovaj John Favreau odradili stvarno jedan odličan posao i a, evo sad čekamo jesen 2020. Eto. Tako je, tada nam je da- najavljena druga sezona. Da, nas... da što nas i raduje, a i blago nervira, ali ima mnogo do tada. Pa da, ali imat ćemo mi još materijala ono da nas, da nas dovolji do, do tad. Ali opet sve, sve pohvale, znači nije me izneverila ova epizoda, no, mislim ne epizoda, ne. i epizoda i cela, cela serija, cela ova sezona, prva je stvarno bila odlična. Tako da to je to, da ne zalazim sad u spoilere, ali eto, to, to su neka moja mišljenja, ovako bez, bez spoilera. Da, uh, mogu Marka vam da Uh, pošto on je odmah ovaj, se zakačio za to da je to nije poslednja. Ja mislim da kad izađe Clone Wars sezona 7 da ćemo opet imati Hall of Fed, zato što će to isto biti sve smešteno na Mandalore. Na Mandal, tačno, tačno. <laughs> e, e, e, eto, eto, dovoljno, dovoljno mene ste obradovali, to mi je novogodišnji poklon. <laughs> Hvala puno ljudi. I sad, da. sad ide ona fora, ali ti nećeš snimati sa nama. <laughs> ja, ne, ne, ne, ne, nisam tako. A, slušaj, Znam, ova ekipa je super. E pa, generalno, utisaka. Joj, e, tisti su veoma, veoma bili mixed feelings kad sam odgledao sedmu epizodu. Dobro. Kad sam odgledao osmu epizodu, bili su potpuno straight out. Fasciniran sam bio, oduševljen. Ono je bilo nešto što sam očekivao. Ne mogu da kažem više da nisam očekivao, jer ova emisija, ovaj uh, ova serija nam stvarno daje sve ono što mi nismo mogli nekada da očekujemo od Ratova zvezda, sad moramo da očekujemo od ove emisije. Prosto tako je dobro urađena, tako je dobro, stavljeni su dobri standardi i onda prosto postavio taj neki minimum koji sad mora da zadovolji. Ali kada razmisliš, ono, baš je bilo je fenomenalno, bio sam odušljen pod utiskom, sedmu epizodu sam, ja mislim, odgledao šest ili sedam puta, osmu epizodu sam, ja mislim, odgledao tri ili četiri puta, do sad sam sve epizode gledao po dva put, tako da stvarno ovo je nešto fenomenalno, ovo je nešto novo, ovo je nešto egzotično i hvala vam puno što ste napravili ovako nešto. That's about it from me. <clears throat> Kao, kao, ovo, je, ovo je moje iskreno pismo Deo Filoniju i Johnu Favreau. ne, ne, ne, ovo je moje iskreno pismo... Kad pišeš Deda Mraz. Baš prodao sve nepo... Ne, ne, što nije prodao sve baš nesposobnim idiotima Star Warsa. Još. Da. IG-11. <laughs> IG-11 kao treći i poslednji po redu nema šta veliko da kaže, zato što su njegovi prethodnici partneri i ne baš mim crime, nego Mandalor crime, već sve rekli. Mando crime. Mada, ja samo mogu da kažem da se definitivno, što sam već i vama rekao pre neki dan, uh, Mandalorian zacementirao kao moj omiljeni Star Wars content generalno, bukvalno bi dotle išao, što, što zbog toga što zbog toga što sam od uvek voleo setting i sve u Star Warsu, a ono, nekako me filmovi nisu skroz u srce pogodili, Mandalorian jeste, što zbog toga što generalno, mislim, je neverovatna priča, neverovatno snimljeno, likovi, gluma, ne znam, ne znam šta više, ne znam da li išta ima što i baš onako ne znam da li šta ima što mi se ne dopada, tako da sam bih to rekao i tu bih dodao da se zaista najiskrenije nadam da pošto sam čuo pre neki dan ili sinoć, nemam pojma, video glasinu da će Filoni i Favro biti na vrhu ili blizu vrha trenutnog Luka Sarca, ono, da. nadam se da je to istina. Da, pričalo se o tome, odnosno priča se o tome, zato što Kathleen Kennedy vada ima još godinu ili dve mandata uh, u Lucasfilmu. Uh, posle toga uh, je pitanje ko će da je nasledi. Nazar, ja smo pričali o tome u nekoj od epizoda Red to Invest 2. Uh, I pomenju se uh, tri imena. Pominje se John Favreau, pominje se Dave Filoni, što je zapravo super, jer su pokazali da mogu to da rade. Uh, Um, I kako se zove, i pominje se gospođa Michelle Režvan koja je bila producent epizode 9 i epizode 7, radila je sa JJ-em, uh, koja je sada, kako smo ono rekli, viša podpredsednica uh, zaslužena, zaslu, uh, koja radi uh, live action development i slične stvari. Ovaj, spominju se njih troje kao triumvirat koji će voditi Lucasfilm u nekoj bliskoj budućnosti, tako da možda, možda, je, to, možda je to The Way. Što, Neka, mislim da je bolje bez Michelin. <laughs> da. A, da, pa to sam teo zapravo da nametnem kao temu u ovom uvodu. A, videli smo šta može da se uradi u Star Warsu s različitim rediteljima ako neko vuče konce kako priča treba da teče. To je pokazao da. Mandalorian. Tačno. A, to nismo videli u, u, u sequel trilogiji. Imali smo dva reditelja različita, svaki je imao svoj umetnički pristup, svaki je imao svoju ideju koju priču žele da ispriča, ali tog uh, plan nije postojao. Mislim, nije postojao. Uh, tako da, prosto, mislim da je, mislim da je čak mislim da je čak Ian McDermid uh, u nekom od onih intervjua koji su pravljeni kao behind the scenes prilikom snimanja rekao da je on godinu dana pre uh, izlas pre, pre ovaj to bilo znači možda neka 2018. godina da je on dobio mail u kom su mu rekli bi da vratimo Palju 2018. Da. Znači ne 2015. Ne 2017. kad je bio The Last Jedi pa da kažeš ajde. Ili 14. kad su još ono razvijali priču. Ili tada da, kad su još navodno razvijali planove za novu trilogiju, da. Tako da prosto, uh, da, uh, vidi se, vidimo, videli smo sad šta može da uradi Lucasfilm, odnosno kad hoće. stoji za njih. Da, kada imaju konkretan plan, da i kada i mogu da ubace 15 režisera, svi će raditi kako treba. Pa da. Ako postoji i generalna ideja ovaj priče. Kad im nisu isključivo motivacija pare, nego mislim i to da. naravno je uvek dobro, svakako, motivacija, da. ali ali da se to napravi kvalitetno i kad se napravi kvalitetno, oni će te pare dobiti koje ih hoće. Da. Tako da, da a ovim smo pokazali su sad ovim da to možda se uradi kad imaju kompetentne reditelje i kad imaju E, napravljen e, roadmap, da ga tako da, nazovemo, da, za, da, za priču. Da, da. E sad, samo ja se nadam da im sad ovo ne udari u ovo slava u glavu, pa da se ne desi isto o, ista stvar kao i za Force Awakens. Jeli, Force Awakens je generalno dobro prihvaćen i onda su rekli, aha, sad ćemo mi znaš, da, da idemo, kao, to je to, znamo mi šta radimo. Samo da sad... Da, da, da, samo, samo sad da se ponovo ne precene i onda da opet ode u, u out ali ja mislim da su sad ovaj, videli ovaj, šta, šta valja, šta ne valja i da će to da, da bude sada, nadam se, sve kako treba i još bolje, o, ovaj, isto nadam se. Pa, dobro, ali pazi Lazare, oni su Force Awakens ju uspeo zato što je bila velika opet pauza, kao što je i za Phantom Menace bila velika pauza. Ne, ne, jeste, jeste. Nakon o... Ovaj- Star Wars filma, ali iskreno mislim da su oni za Force Awakens, što ti kažeš, stvarno, ono, E, dunulo im je kao, e, ajde da uzmemo samo još para zerni ti da, da, da, to, to, to, to, to. Za Manda mislim da neće moći Dave Filoni nastavi da drži tu priču sa sobom. Mislim da on neće dozvoliti da previše uh, uništava i zezne. Da, da, nadamo da, se. Nadamo se. Da, prosto to je, to je umetničko čedo njega i Johna Favroa i oni su drže kormilo tog broda, ako tako mogu da se izrazim, vrlo čvrsto i neće ga tako lako pustiti. Tako da, Uh, ne vidim, ne vidim da to može da ode, da može da ode u nekom pogrešnom smeru. Um, ovaj... Pazi, njima za razliku od Ruina i Ketlin i koga već, ono, Jar nisu pare motiv, i Jar Jar Abramsa donekle, da, nisu pare glavni motiv, jer a inače i ovima da nisu pare glavni motiv, mislim, ja bih se čak usudio da pitam da li još je postojala sequel trilogija. Pa, eh, Bilo je, bilo, je sve, bilo je sve ok i bez nje, bar po mom mišljenju, uopšte nije, da kažem, bila toliko neophodna koliko može da deluje. Ali, Šta ali ja dobili smo porgove. Ali smo porgove i onda je došao, onda došo, i onda je došao Mandalorian i tu jedinu dobru stranu sequel trilogije anulirao zato što ko još priča o porgovima pored Baby Ode. A ne, ali slažem se, ali morao sam da Basti to pitanje onako kao, oče, ali dobili ali, smo poruku. Ali, ali, Ne, ali, meni su topli, meni su topli, Skype malo su isforsirani, ali nisu, nisu tu. Ja njih ne volim uopšte. Nemojte tako, Skype podržava porgove, tačka. Znači na Skype imamo ovu reakciju porga, neko podržava porgove, dobri smo. Tako je, tako je. Um, neko ih, smatra, da-, da, neko ih i dalje smatra relevantnim. <laughs> I da, na znači, Skype u su manje sponsorani nego u samom filmu. <laughs> da. Uf, um, uf, uf, U svakom slučaju. Uh, da, uh, mislim, svako, da, to je svakako ideja. To je ono što je me zapravo meni ovaj, glavna stvar koju nosim iz ove serije kao najveći utisak je to što su zapravo pokazali da sa različitim ljudima mogu da naprave uh, ovaj, mogu da naprave kvalitetan materijal ako se drže generalnog toka koji žele da, koji žele da dođu. A tu su ako se drže this is the way, onda mogu. Da. A tu ako znaju šta rade. Da, a tu definitivno mislim da je najveću ulogu su upravo igrali Filoni i Favro. Um, da, i to je jedna stvar. Druga stvar koja mi se čini isto da je, da je ova, um, da je ova serija donela nešto što smo redko dobijali u novim, novim Star Wars materijalima, to je koliko zapravo vanzemaljaca različitih vrsta smo videli, koji mm. su bili integralni elementi priče, koliko smo videli proširenja lora, koliko smo videli neću baš da se, da se ususim da kažem character developmenta, zato što toga imamo i u filmovima, ali možda ne samo na tom nivou ovaj, i toliko. U tako malom materijalu imate toliko, recimo, developmenta, pogotovo na slučaju Mande. Da, da, da. Mm, dok Ray dobio u jednom filmu za tri filma character developmenta, ovaj, ovi ostali, nekako, kako, kako po potrebi, ko. Tako da, Da. Dobro, ali Mandalorian jeste posvećen najviše njemu. Mislim, šalu na stranu This is the Baby Yoda show, da. ali Mandalorian je posveće Mandalorijanu. Ono što smo pričali u prvoj epizodi, zamišljali su verovatno, ono što smo mi pretpostavili jeste da će onda se razvije u stvari kroz epizodu, u epizodu će postajati sve bolji, napredovaće i to, i to je taj neki karakter development za koji ti kažeš imalo ga i u filmovima, imalo ga je, ali realno za ovu trilogiju najveći karakter development imao Kylo Ren, and then da. that's saying a lot, pošto po mom mišljenju njegov karakter development nije toliko dobar, Manda je za ovih par epizoda imao bolji karakter development nego Kajla za tri filma. Mislim, iskreno gledano. Da. Naravno, lično mišljenje je lično mišljenje, ne mora da znači da će svi da se slože sa mnom, ali to je ono iskreno, prosto Mandalorian je pokazao kako se to radi i nadam se da koji god novu serijal filmova hoće da rade, a znamo da hoće nešto novo da rade, neka se ugledaju na Mandu, neka se ne ugledaju na sequel trilogiju. I možda budu dobri filmovi jer opet da. ne znamo ko će da ih režira i da li će da menjaju reditelje na pola filma. Ma i da. neka, neka menjaju oni reditelja, da imaju samo put koji će svi da prate, priču da. koju će da prate. Ne, ne, Lazare, mislim na pola filma u smislu snimaju jednu epizodu Aha, to, to, i na pola snimanja promene, Aha, što je solo da, da. proživeo. I Rogue To, to, I Rogue One je to proživeo čoveče. Viš, nisam, nisam ispratio za Rogue One sve šta se dešavalo ali Rogue One je bolje handlo. Da, da, oni, pa- su, oni su samo zapravo do snim, odnosno re, ponovo su snimili ceo, celu treći, ceo treći deo filma, odnosno finalni deo filma. A, zapravo... Da? znači zato, Znači, tu je u stvari bilo ono kao došao neko novi, obimljeno se ne sviđa, dođe neko novi, u šta ćemo sada radimo, majde samo sve da ih pobijemo i da završimo priču. Pa, mislim, pa, mislim, dobro, mislim, mislim, ali... da je kraj filma bio... Šalim se, šalim. Mislim, mislim da je epilog filma po pitanju toga ko će izginuti, ko neće, bio identičan. Uh, E, već da je samo način na koji je na način na koji će aspekta priče to rešeno, rešeno drugačije. Uh, ja govorim, kažem, ja ću, ja ću, meni će uvek nedostati da vidim u kom kontekstu Krenik šeta kroz, uh, kroz vodu punu mrtvih Stormtroopera. Jer tu da. scenu nikad nismo dobili u filmu, a ona je bila iz tog prvog dela. Nismo videli kako pobunjenici trče po, ono, po, po, po plažama Skarifa, pucaju ih oni AT-ACT-ovi. Uh, već su, već su se Gini i verali po bazi podataka, mislim, odnosno po serveru, uslovno rečeno. Znači, Damn Što... Ma ne, kako se zove, nije to bila krv, on je u stvari pretvarao vodu u vino. Ah. Čekaj, zvi su već rekli da je obivan Isus. <laughs> Evo ga, krenulo je. Krenu. Molim te, Isus i Mojsije nije isto, plako, smirite se, Mojsije je pretvarao vodu u vino. Plako. Imalo ih je više sa sličnim čekaj, moćima. Čekaj, čekaj, čekaj, verujte vi, Mark, čekaj, verujte vi Marka Ragnosu. Ko, ko je sad Mojsije? Čisto da znamo. Pa Krenik, naravno. Krenik, Krenik, naravno. Vidiš da pretvara vodu u vino. Da, razdvaja, I hoda razdvaja Skarivsko more. Razdvaja Skarivsko. Razdvaja Skarivsko more, brate se deca. A ne, to je uradio Tarkin, ja se izvinjavam. Joj, sad već imamo problem. Mislim da su njih dvojica u stvari ono iz Dragon Balla, brate, ona fuzija Tarkina i Krenika su Mojsije. koliko je ovo otišlo daleko za, za pola minuta? <laughs> odmah, koliko je daleko otišlo od Mandalorijana, misliš? Da, za pola minuta. Ko onaj, ko onaj mim mis... sa zmajevom kuglom, sa Gokom i kime još, ono, kad se spaju, kad imaju fuziju, ako spaju Tarkin i, kreni, i Krenik i nastane novi Death Star, odnosno Death Star. Nastane, da, da, da, da. Nastane, nastane Death Star 3. Ja. 3-0. Ne, nije, po, molim vas, molim vas, nemojte Dead Star 3, imali smo flotu Dead Starova, imali smo veliki Dead Star, imali smo mali Dead Star, imali smo srednji Dead Star, ne treba nam ništa više. I u Legend još 97. Imali, imali, smo, imali smo veliki Dead Star, prirodni, da tako kažemo, ne GMO, to je Starkiller baza. Da, da, imali noć imamo, brate. Imali smo, imali smo onaj, imali smo onaj uh, prefinjeni, e, što se kaže, umetničko, umetnički masterpiece, to je onaj prvi Death Star koji je bio totalno prefinjeno napravljen. Imali smo onaj modern, moderna umetnost, onako, kada, kada je rasparčano delo. Nije, nije Ama jok, to ali je, se opet smatra to ti je, To ti je Java Death Star. To je, to je Java Death Star, nisu imali dovoljno delova da završe. Ne. <laughs> Caravan of Garbage. Caravan of Garbage, ne. Ja. E, zapravo. E, završava Caravan of Garbage. Džave prave Dead Star, ponestaje materijala i onda ostane tako u polu stanju izgleda kao moderna umetnost. To, upravo sam teo to da kažem, to mi je, to mi je epilog filma. Da, čoveče, da! To je epilog našeg fan Et. filma. Prelepo. A naš fan film će trajati više od 25 minuta. Imaće konverzaciju koja može da se razume i čuje. Za razliku od većine na... Ne, ne, gde ne, ne možeš da razumiješ šta neko priča. Nemoj tako. A... Da će biti smrdi bube u tom našem fan filmu. A šta misliš pod smrdi bubom? Pa mislim, pošto u ovim našim, našem Star Wars fan filmu je bila smrdi buba, pa ja se nadam da neće u našem morati da bude. Pa, Ili je to neki trope koji mora da se zadovolji. Pa, sad This ne... is the way, Lazare. Pa sad ne znam, ovaj, pošto će naš biti odvijeti na Tatooine prvenstveno, A, Činovski smrdi bube koje izlaze iz peska i napadaju džave. Ne. Ne, to će, ne, to će biti, to će, to će biti, to će biti, ovaj, to će biti zapravo scena gde će detaskini da pričaju sa džavama i džavećim reći mašite ko Vuki. Oh, oh. A, to bo... Joj, joj mora, mora da se, mora, mora, mora lore, lore, se lore ispoštuje, znaš. Ako je već formiran, formiran taj lore, mora da se ispoštuje do kraja. Ovaj... Naše džave će imati crvene oči zato što mogu da razumiju sitski jezik. Zato što ne mogu da naprave Death Star. Logično. Um, ali da ne idemo sad, da ne idemo u detalje, da spoljamo ljudima ceo naš fan film, mislim, treba, treba, to, i da, iz, treba to da se napiše, da, da, da izađu u bioskope. A, u svakom slučaju, uh, Um, mislim da Uz premijeru Star Wars epizoda X. <laughs> neće biti epizoda X, uh, mislim, bar se nadam da neće. Ovaj, mislim da ćemo, mislim da će, mislim da se novi film treba da, iz, treba da se objavi kad će, odnosno koji će biti, objavit će to u januaru. Tako da ćemo onda znati ko radi i šta radi, nadam se. Um, i dalje je to epizoda X, mada mislim da neće biti. Neće, neće, sigurno biti. Ja se nadam da će biti epizoda, da će biti epizoda minus i, odnosno minus prva, što znači da, da. Ćemo, da ćemo ići pre. Prikvel od prikvela, uopće tu biti nula dobrih. Ah. <laughs> Have you ever heard the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Ja. Ako je, ako je verovati ovim uh, Benioff i Weiss su valjda kao, navodno, radili na nekom tako filmu, neki ono, Dawn of the Jedi i tako to. Tako, ali sad, pošto su oni pukli, ko zna da šta, da li će on da nastave. Netflix dao više Ljudi, da će, da će Ryanu da radi svoju trilogiju, šta vam je? Pa dobro, mora Ryan svoju da. dodati. Da. <laughs> što je najgore, što je najgore, meni Pa Da će Ryan njegovu da trilogiju, da će biti epic, ja budemo srećni i zadovoljni. To, to, to. Da li imate osjećaj koji ja imam, da mi sad zapravo zanima šta bi Ryan uradio u trilogiji svojoj? Ja definitivno. Mene je od uvek zanimalo. Čovjek je odlično napravio film. Čovjek bi napravio još jedan odličan film. Pa da, ono, zavisi sad šta bi on hteo da uradi, kao navodno nešto što još nismo nikad videli u Star Warsu, tako da ono, što da ne. Ali... O moj bože, Dead Sticks and Hookers. Pazi, jedno je pitanje... Pa je nešto što nismo videli do sad u Star Warsu. To je to. Da, zapravo nismo videli Dead Sticks nikad i da onako baš u prvom planu. Videli smo, videli smo u Breaking Pointa Star Wars Story. Dobro, to je nekako. Videli smo Death Stick. Ne, ne, videli smo Death Stick i moram da se pohvalim, imam ja jedan kod kuće. <laughs> si ga iskoristio? Naravno. <laughs> Zar još pitaš? Jedno je pitanje šta bi, šta bi Ryan Johnson napravio, to nas sve zanima, a da li ćemo mi to gledati, to je zapravo drugo pitanje. Pa da, da, gledat, gledat ćemo, zato što je Star Wars je Pa... Gledat ćemo, ali ćemo, ali ćemo vidjeti kako ćemo, ovaj, kako ćemo komentari imati posle toga. Ja nisam bio pristalica bojkotovanja nikad Star Warsa, ali ako stvarno ne odustanu od ideje da Ruin dobije svoju trilogiju, ja to u bioskopu gledat neću. Pa pa, po svemu sudeći oni to od toga nisu odustali, tako da... Majko Božja. kako stvari stoje još nisu. Majko Mila. Ali treba čovjek da dobije, uradio je dobar film. To što ljudi hejtuju, to je njihov problem. Mislim, o, to je onaj mim što sam vam poslao pre neko veče, ona fora, ovi su braća, oni su braća, svi su braća, Star Wars fanovi, Star Wars fanovi su braća, Star Wars fanovi se mrze međusobno, Star Wars fanovi su uništili Star Wars. I to je tačna istina. Znači, Star Wars nije ništa drugo uništilo do taj hate fanova i e, neprihvatanje opcije da čovek koji ima 50 i kusur godina, e, ko, koji je odrast u Star Wars, ne može da prihvati istinu da ono što je on zamislio da će se desiti u novom filmu nije I kako je to moglo da se ne desi kako je on to zamislio? Pa brate, ladite malo, uživajte bre u franšizi, koji vam je đavo. Treba bre da uživate i da volite ratove zvezda, a ne samo da ih pljujete i da želite sve da bude onako kako ste vi zamislili i nikako drugačije. Mislim, da, ako ćemo tako, ni, me, ni meni se ne bi dopala ce, skoro cela prequel trilogija, ja se izvinjam, ne bi mi se dopao ovaj Revenge of the Sith, zašto je meni to, ta priča mi je tako loše urađena, tako mi se ne sviđa. Ja sam želao da se to drugačije dogodi kada su izašla prva dva filma, ali nije se drugačije dogodilo, nema veze, odgledao sam film, poštujem ga, to je jedan od filmova, to je Meme Goldmine, to ima svoje vrednosti, ali, brate, oladite, koji vam je đavo, to što nije onako kako ste vi zamislili, ne mora da bude. Shvatite, idite, zaposlite se kada Lazar bude predsednik Lukas filma, kad ja budem vodio Disney, zaposlite se, čućemo vašu ideju, ako nam se dopadne, napravite ćete Star Wars kako ste vi želeli. Pa što treba, Kraj, da, zato treba da imamo nastavnika Mislim se stvarno, ne ljudi pretera se ga. Vidi, vidi, Ryan Johnson nikog nije pitao šta ljudi znači, hoće, šta neće, on je napravio samo šta je on želeo i to je to. Film je ok snimljen, ima prelepih kadrova i svega i svačega. Film je dobro snimljen, ali za priču mislim, aj sad, u Mandalorianu emisija, stvarno mislim, ono, nije, nije, ja nisam imao nikakve očekivanja, nije to šta su Wars fanovi zamislili, nego šta ima smisla generalno, mislim, ono, ja ne znam. Ne, pa verovatno, ono, generalno ljudima se nije svidjela ta Lukova priča, oni su očekivali da će Luk da bude ponovo onaj junak kog su pamtili iz epizode 6. Ovaj, ja sad, smisla, da, da recimo da, ali, u Legends, je legit on, bio, on tako bio pogubljen. Pa ne, tu sad ima, ima i to i svoje ovaj, uh, Uh, svo, svoje mesto. Kako je učenik pri... imao, ako je verovati Breaking Pointu, boga mi i ja bi se tako ponašao. A joj, joj. Generalno, u Legendsu, recimo, Luke Skywalker je bio ono Jedi Grand Master, onako ja mislim kako su ih ljudi njega zamišljali kako bi on trebao da bude i na filmu ponovo kad se vrati. Tako da, znaš, ima tu, da kažem, opravdano neka frustracija fanova, ali sad, naravno, opet to toksičnost, to nije opravdano. Dobro, Tako, da, ali ono, kada pogledaš kroz istorijat ratova zvezda, imaš Kenobija čiji se učenik okrenuo na tamnu stranu, Kenobi je završio kao hermit na Tatooinu, mislim, imao je on svoju misiju očuva luk, naravno, ali on je završio kao hermit na Tatooinu i razmišljao da li bi ikada više trenirao generaciju Jedi ili ne. Onda imaš Jodu koji je bio u fazonu, ok, trenirao sam generacije i generacije za skoro 800 godina, i, i, i onda su došli jedan od mojih učenika, isto Anakin, prešao je na mračnu stranu, do duše i Duku, da se ne lažemo, znači više njegovih učenika je prešao na mračnu stranu, ono, on je posle Duku nije pokleknuo, posle Anakina se sakrio, i bio u fazonu kad je došao Luke, ok, neću da te treniram prvo, kao, brate, ljudi neće, ljudi kad osete takav failure, Jedi su puni sebe, kao i sitovi, samo što su Jedi puni sebe i hoće da izgledaju humble, sitovi neće da izgledaju humble, ali generalno, mhm. kada ti nekoga ko je pun sebe, dođeš i, i oduzmeš mu ono što je ono radio i budeš u fazonu, ne, nisi to dobro radio, ispusi budala, on će biti ozono, ok, možda ja nisam dovoljno dobar da tako nešto uradim i kao, ok, možda treba ja bolje da odustanem, kao nije ovo za mene, ja ću da odustanem. I to je onda normalno i za Luka. Luka nije, nije odustao, e, kod Luka čak nije odustao neki levi džedaj, nije odustao neko dete koje on spasio kao dok je to dete bilo dete pa ga on spasio ga prihvatio za svoje. Luka je, Luka je, e, Luka je bukvalno ono, e, izdao rođak, rod rođeni, što bi se reklo. Prvo je njegova rođena sestra, ono, spoiler za Rise of Skywalker, ako, niko, ako neko nije gledao, odmah da kažem, nemojte slušati dalje šta ja govorim. Uh, E, znači prvo njegova rođena sestra bila u fazonu pred sam kraj njenog treninga, e, ja ipak neću da budem Jedi, zajebi. Onda je e, njegov sestrić došao i napao mu akademiju, sjebao mu učenike, Pa dobro, nije baš... Znaš, ono, nije sve jedno, znaš ono, e, e, uništava to čoveka iznutra. Ne, ne, naravno, naravno, da nije, nije da baš, da bude... nije on uništio hram i to. Pa, nije on uništio hram, ali jeste napravio haos. Pa, mislim, stvari šta je on samo uradio, on je, kad je video da Luke hoće njega da, da rokne, mislim, iz tog instikta, ovaj, on je samo taj hat je na njega ovaj, srušio i onda posle, sad ako ste čitali strip Rise of Kylo Ren, ako niste, slobodno pročitajte, topla preporuka, Charles Soule. Ovaj, tu, e, pa e, to, e, to je problem već filmo koji nisu lepo sve objasnili. Pa mora sad da se popunju. Tako da, ali, e, ne, ne, ne, sve ja to razumem u kontekstu ove priče, to ok, Luke da, ovaj, otišao je, ono, otero je sve u, u dođavola, ali mislim da su ljudi baš hteli da vide tog Grandmaster Luka iz Legends, znaš. Da. Ovaj, ali opet kažem ja, nisam toliki hater Last Jedi, ima stvari koje mi se ne sviđaju, ima i koje mi se sviđaju, ali mislim da generalno da je možda ta cela sequel trilogija mogla na, na bolji način da se odradi, ali opet otišli smo u, u, da. ovaj, u digresiju. Znači, e, ja, ljudi, jedno da. pitanje samo, da li možete da vidite uh, Grandmaster Jodlinga? Mando Jodling, koji koristi silu, koji je treniran u, u, u strani džedaja i Sitova, znači i light side i dark side, but he's neither of them and he is a new Mandalore. Apsolutno. Pa za 200 godina, da. Za nekih 200 godina, malo samo da sazri, da. Nije to problem, mislim, Yoda da. je trenirao sa 100 godina da ne, ali, da bude ali, Jedi. Ali, ono, ali da. ono kad, kad uzmeš u obzir, znači, poznavanje sile, poznavanje mandalorske kulture, borbe, uh, načina borbe, sve, boga mi, nije to naivno. Pa nikako. Ni najmanje. Zamisli, zamisli Sabin plus Ezru u jednoj osobi, na primjer. U, u, ja pričam opet ono fan teoriji o njihovom detetu i to. Da to Jodling. ne, zna se, Jodling. zna se čiji je Jodling sin. A, Death Sticks and Chill, da, da, da. A, da, a, da. Zna se šta se Ima desilo, smisla. znaš šta se desilo te noći u operi, A? Diode i jade. Ah. Ovo je, ovo je inače za ljude koji nisu upućeni throwback na našu prvu epizodu u kojoj sam se ja upoznao sa Lazarom i Filipom, oduševio se ovim ljudima i nastavio da se družim sa njima. Ove, ovaj, i, i, možete da se vratite ako niste slušali tu prvu epizodu, da čujete Lazarovu fantastičnu ovaj, interpretaciju te tog, tog prvog <laughs> dejta, tog prvog i poslednjeg dejta Jode, Jadel i Jode. <laughs> Pa sad da li je bio prvi ili po, sad ne znamo. I jedan i drugi ja mislim. Da, da. It's not the Jedi way. But, but, but, but it is the way za, za jodlike. Of course da, it is. Da, da. A, badum tes, idemo, idemo. <laughs> Dobro. A, mislim, da smo, mislim da smo absolvirali sve priče oko tajminga i, i, i, i planova. I, I... E, samo imam još jednu stvar koja je ne spoiler spoiler, Dobre. Pošto ćemo sad vratno da prelazimo na spoiler deo, je tako? Da, da, da. Moramo, moramo da se pohvalim sa jednom stvari koju su ljudi koji me, koje kod ljudi smetala Mandalorian, a to je dužina epizoda, za ove dve nove epizode. Da. To je ono što je malo onako bilo pozitivno, tako da smo dobili sve duže i duže epizodice, to je jedna bitna stvar. Mislim, jeste mali spoiler, ali nije veliki spoiler, da se ne lažemo. Mislim, bilo ko ko uđe na net i pogleda samo ono bar vidjet će koliko traje, a i realno, mislim, Fiću, ti si nam rekao da je tebi u još u petak social media ispojlovao poslednju epizodu, tako da ono, Manje realno više, mi da. ne možemo sad da ispojlujemo kad su oni tako. Da, da, dobro, meni je trebalo mnogo vremena da, da sedem da je pogledam, jer razne obaveze preko tog dana, ali kad god sam ušao na Facebook, vidio sam po jedan spoiler za epizodu. I ono kao, aha, okej, okay, dobro. Ali recimo, onaj, onaj, onaj najlepši deo na kraju, za to nisam još, za to nisam znao. E, dobro je, dobro je. Ovaj, to, to, me, to, me, to me sačekalo onako. Najslađe za kraj. Najslađe za kraj. Uh, pa ajde da mi pređemo na najslađe za kraj, odnosno pređemo da pričamo o spoilerima, jer mislim da je to nešto o čemu moramo pričati i dugo će, treba će nam vremena da se svega dotaknemo. Uh, locked and loaded. Pogotovo što, pogotovo što imamo zapravo dve epizode od kojih ova druga, računajući ova poslednja iz prve sezone, baš ima svašta o čemu treba da se priča. Spoiler A, heavy. E, baš tako. Tako da prelazimo na deo gde komentarišemo spoilere za... Uh, odnosno, komentarišemo same epizode pa zalazimo u spoilere uh, za uh, posljednje dve epizode prve sezone Mandalorijana. Ako niste neko od njih gledali, savetujemo da ih pogledate pa da se onda vratite i slušate naše komentare. segmentu naše, našeg četvrtog izdanja Hall of uh, specijalno a, specijalne edicije podcast Radio 202 gde komentarišemo zapravo sada uh, u detalje epizode 7 i 8 prve sezone Mandalorijana i prosto uh, dotaći ćemo se tu i uh, uh spoilera naravno. Pa ajde da krenemo onda od da kažem tako sedme epizode, pošto ona je došla pre, jel? Um, ja da krenem od ono prve scene koja meni pada na pamet. Ovaj, a to je da uh, Griff Karga kontaktira Mandu sa idejom da su zapravo imperialci sada uh, glavna, glavna sila, no pun intended, Uh, na planeti koji konačno znamo da se zove Nevaro. Nevaro ili Varo? Jesi Varo ili Nevaro? Ko zna koliko je mando tu ima devojaka? Koliko je Varo? Koliko je Varo i Nevaro? <laughs> ili Nevaro. Ne, pazi, znamo za onu Tvilekicu. Sad, da Bože, da Varo? Da nama, nama trebaju da zabrane da snimamo bilo što vezano za Star Wars, majke mi. Da, Dobro, osim imova gde namerano skrnajimo, da kažem. Da. U svakom slučaju, znači, saznali smo kako se planeta zove. Znači, to je nešto što smo čekali malo to na početka ovaj, serije, da znamo gde se oni zapravo to nalaze i kako se to sve, šta se dešava. Ovaj, to, to je jedna... zvali smo ga Mandina planeta. Dobro, zvali smo Mandina planeta. Mislim, možda... Manjač. Manjač ali, ovaj, da, sad znam kako se zove. To je, to je jedna stvar. Druga stvar, um, vidimo kako se zanimaju dok putuju. Ovaj, odnosno, zapravo Manda ide da pokupi družinu. Uh, odlazi po Karo Dune, odlazi po Kvila, odnosno uh, našeg uh, cenjenog Agnata, za kog saznemo da je Agnata? zapravo reprogramirao IG-11-icu za... Da bude sada babysitter da droid. Bude, da bude domestic droid. Da pomaže da, da. na imanju. A i da bude babysitter, naravno. Da može da šljaka. Da, da čisti izmet blurgova. Ja. Ne, ne, da može da šljaka, no pun intended, samo se da. terena njegove planete. Elem, da, E, videli smo ih kako su došli, videli smo da je o, Mando shvatio da je ovo možda preveliki zaloga iza njega samog, pa je krenuo da juri ekipu. Tako da ono. Da, da, i vidimo konačno da, da se cijela ekipa okupila, kao recimo, kao ova naša epizoda. A... Da, to smo čekali bukvalno celu sezonicu. Tako je, tako je. Isto... Čekaj, Lazare, si ti onda u stvari Quill, pošto si ti poslednji ušao u ekipu ponovo da se okupimo svi odjedno. <laughs> Pa, pazi. Ne, jedini problem koji ovde zapravo vidim je ko je Cara u ovoj priči. <laughs> da, ne da, da. Poznajete me? A dobro, to estetska hirurgija u Star Warsu, verovatno mnogo dobra, pa, znaš, da, nismo mogli da te prepoznamo. Da. Ne, ne, ne. Što onda znači da sam ja Manda? Ako je, ako je, ne, ne, to, to, to je Marin ne, Marin je uh, IG11, uh, ti si Quill. Ja ti si popravio popravio Marina, pa ti si popravio Marina.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 A onda, ko, a ko, onda je Lazar Jodling? Odling? Ne, ne, ne, ne, ne. ajde, ajde rešimo ovo imenovanje konačno. Ok. E, e, e sam Karadjun, Pijem Kvil, Marin je IG-11, Dobro. Manda i Lazar Laser Crest. <laughs> Lazar, ti si poslom brod. <laughs> ja sam brod. Pa lepo, lepo. Brat, ti si legenda, ti si legenda, brat. Šalim se, Lazar bi nam bio jodling onda. Lazar bi nam bio jodling. Pa dobro, naj, najmlađi, najslađi, kako to već kažeš. Pa da, pa da. Zapravo, ima to smisla. A... Mada jodling u stvari bi najstariji. Zapravo, da, onda, da, onda mu vlada dođe Onda je vlada e, jodling. E, nemojte tako, nije jodling najstariji. Sećate se da je Quill izgovorio da je odradio tri ljudska veka da bi otplatio svoje što je radio za imperiju. E, jest, da, jest, da, da, tačno, tačno. Sad ja za koliko ugovor... Onda me dovodi do pitanja koliko je dugo imperija trajala, jer sigurno nije trajala tri ljudska veka. Pa... A možda je to više bilo ono kao figure of speech, ono from certain point of view, kako to voli Star Wars da kaže. A, for a certain, from a certain point of view. Da, znaš, to uvek kad Star Wars tako nešto ima neku... Najbolja, najbolja knjiga ikada. Pa dobro. Napravit će sada drugi deo uh, sta, uh, The Mandalorian from a certain point of view. I sve će da priča Baby Yoda, kako, ona, kako on to doživljava. <laughs> Došla je ona teta što nosi veliku pušku i do, pa otišla, sam je da- zadavio. otišla, otišla da lomi ru, da, da, da, da proba mog, mog čuvara da, da mu slomi ruku, ja to nisam teo da pustim. <laughs> Pa sam teo da je ugu, da je udavim. da, da, <laughs> da, Ja sam uzao da je malo gušim. Da sam uzao da je malo, da je, da je malo gušim, da je malo davim. Da, da. Uh, kinky. Ali, ovaj, ali kao, došla ona teta s velikom puškom. <laughs> dobro je, dobro je, znači, ja... Ovaj. Jedva čekam da čitam tu knjigu, majke, ja ti kad izađe tako nešto. <laughs> joj, joj, nije dobro. Znaš, ono Vampire Diaries, Godling Diaries. O moj bože, The Yodling Diaries. Da. The Diaries of Jodling. To, to, to. ili, ili, ili da jednostavno nazovemo The Foundling, pa, the foundling Path. Joj. The Path of the Foundling. To će pa, biti nova ne. Pa, knjiga iz onog Bounty Hunter Code. Pa to, kao Jedi da, da, Path, da, da, da. Ti ovo Foundling, Foundling Path, bukvalno. Bye, ili baby, Yoda. Da. Da, da, da, da, da. Uh, Ne, knjiga će se zvati This is the way. Jo. This, is, this is the way by Yodling. By Yodling, naravno. To, to, to. Pa Vajda, to, to mu je u stvari bio kontrolni na kraju emisije, da li shvatio šta je way, šta da. to znači this is the way, koji je to put, onda, koji je ovo i put. I onda, i onda je došla, onda je došla druga teta koja, koja pravi oklope i rekla je da, da sam ja... čike. I onda je, I onda je rekla da sam ja suđen za mnogo voće stvari u svom životu. Joj. Itd, itd, itd. Ali da I rekla je da sam ja neka vrsta izabranog, ali ne znam šta to znači. I da imam neku moć koju imaju neki čarobnjaci. Neki to, to, to, to, to. Jedi. Jedi. Jedi. Ali je moj čuvar rekao da su oni negativci. A ako sam ja negativac, da li će mene čuvar da tuče? to, to, to, to. to. Uh, I onako šmrcne u tom momentu. <laughs> Da, da. Onako, onako, onako vidiš ovaj, onako vidiš ovaj, uh, ona sad, sad react sa emoji onako stoji pored tog teksta. <laughs> Ovaj, sad react only. Da, da, Samo da stvar, Marine, šta si ti mislio o, o, o ovome svemu za e, ovo skupljanje ljudi i to? Okupljanje ekipe. To. Mm, podsjetite me koja je to epizoda. <laughs> Nije, to ti je ono što je bila pre osme, ali posle šeste. Ja, znam da je sedma epizoda, da samo čekaj. Pa ide Manda i skuplja celu ekipu i Karu. No, I have spoken, am. Sve. Da, I have spoken. Um, ovaj, i, i, i, i IG-a je okupi ekipu i onda idu svi zajedno. Eto, taj deo. Pričamo o tome. IG, IG sada šljaka i tako to. Da nem, nemam šta veliko da kažem, osim da je dobro da nije onako nešto jako is, isklišeizirano, gde ide, gde ide Mando i sam bije sve, ono. Pošto on ipak već, nije Boba već... Fett, jevi ga. Da. da, Boba da. Fett je pokušao sam da bije i bio he was swallowed up, tako da ono. Zato što se ne, jesi gledao pa ti ja. ti Robo Chicken, jesi ti gledao Robo Chicken, on je u stvari tada popio malo više koktela, razumiješ, malo više Java džusa i onda nije baš znao gde se nalazi I zato izvlači, se ti, izvlači se ti na robot chicken, ajde, ajde. To je kanon, to je kanon. Sad ste čuli ovde, da to kanon. e, jadan ti kanon. Ma. Aparat ili? Fotoaparat ili? Get out, get out now. U svakom slučaju, ovaj, E, dolaze na planetu Nevaro i u principu ideja da se odlik nekako sakrije, jel tako? Ovaj, kako bi, kako Grif Karga ne bi mogao tek tako da ga, a, e, tek tako da ga, da ga... Da ga Oduzme fan bazi. Pa, u principu. A, e, pa je Quill napravio modernizovanu a, kolevku sa blast, sa blast shieldovima ovaj, pozavidio bi mu, pozavidio bi mu Newt Gunray na ovaj, Blast Doors kakve ima. Da. Ne može se da. probije. Da. Tako ovaj, je. Ne mogu Kwai gon tu da proseče. Ne može da se penetrira. ne može. O, <laughs> tako da, čak ni Dori Deketa ne bi uradila. Da. Pa a, da. tako da, ovaj, u principu, a, ekipa se sastaje naravno sa Grip Cargom, pričaju o tome šta će i kako će i polaze ka centralnoj toj centralnom tom gradu, pretpostavljam da je to neki gradi, zapravo gradić šta god da je, uh, kako bi se našli sa... To je manjača, to je manjača. Manja, e, to je manjača, tako se zove grada Nevaru, zove se manjača. Manjača ne Nevaro je planeta, a manjača je grad. Manja, manjača outpost. Uh, Joj. Odlaze na manjača outpost gde treba da se nađu sa klijentom, odnosno sa uh, Wernerom Hercegom. To mi je zapravo super te kod odneimen, the child, the client, ovo, da, da, da. Ono. To mi se jako sviđa. To mi je onako baš uh, odličan detalj. Ovaj, I uh, oni tu formiraju, ovaj, kreću da putem uh, i napadnu i zapravo, ja mislim da su to neke vrste crate zmajeva, jer druga vrsta zmajeva, koliko ja znam, u Star Warsu ne postoji. A ne, ne, ne, nisu, to su neki, ne, ne, neka druga, neke druge stvari, pošto crate zmajevi su oni ogromni gušteri Ovaj, ne verujem... Dragon je gušter, nije, ne može ovo da bude Krejt Zmajevi. Možda, možda, su, možda su ovo baby Krejt Zmajevi. Ne, Krejt ne, Zmajevi ne, ne lete. Krila, nemaju krila. Oni ne lete. Oni ne lete zapravo, da. Da, nije to jahač magle. Da. To, to je nešto... To su, nešto... Zapravo, to su zapravo Zmajevi od Kire. Evo one da. majke da. Zmajeva. <laughs> o moj bože, o moj bože, nije mi dobro. Kill me now. Nije nikome. Znači, ne, ovo, ovi zmajevi, ovo što smo videli, ove ptičice, to su jahači magle. Joj, nemoj to. Ovako bar imamo adekvatno, ovako imamo bar adekvatno kanonsko objašnjenje, oni su Kirini Zmajevi. Kako pa Bajaga je svuda kanon? Ja. <laughs> Zar Bajaga nije svuda kanon? Dobro, u tvojim imovima su Bajaga i Zdravko Čolić kanon, da. Dobro, počet ću da stavljam i druge, drugu muziku ako želite. Ne, ne, ne, dobra ti je muzika, treba samo da nastaviš tako. Znači, znači ona prva epizoda, kako se zove, kada Mando sedi, znate onu epizodicu kada sedi na početku i dobio ono piće, to ti ono stojim za šankom, delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge. Ubijam lagano konjak cigarete, <laughs> prijatelje svoje, verne sluge. I onda ubijam. Dead sticks, dead sticks. <laughs> Eto, ako hoćete da ne bude Bajaga i Čola. Da. Dead Sticks. Da. Dead Sticks i Čuge. Jo, jo, jo, niste dobri, niste dobri, obožavam vas. Obožavam e, vas. u svakom slučaju, ovaj, da, i na, nakon tog napada kog su se relativno uspešno odbranili. Uh, Griff Karg ostao ranjen. I Ostali smo bez uh, Mounta. Uh, dobro, da. I tu zapravo vidimo konačno tu, uh, tu moć koju nam je koja nam je prezentovala ovaj koja nam je posle prezentovana u epizodi ovaj u epizodi 9 to prebacivanje životne eh, odnosno life forcea u, u drugu osobu kako bi kako bi je kako bi je ovaj kilovao tako je kako biste je obolili. Zalečili. zalečili, hvala. Ne vrati e, ali imamo jednu stvar pre toga. Ne nisam nikad teo da se bavim medicinom. Ovaj... Ne, ne, imamo, imamo samo jednu bitnu stvar pre toga, ja se izvinjavam. Ajde. Uh, dok su bili na brodu, Karad on i Mando su se malo družili, lepo, da. znaš ono, flertovanje na nivou uh, Big Bad Mercenary, a mi smo tough guys, i obarali su ruke. Tako je. I u tom momentu Jodi, pošto dok je ovaj Kvil je radio na Jodijevoj kolevci, Jodi je primetio da, velika, da teta sa velikom puškom pokušava da povredi njegovog čuvara. Tako je. I tu vidimo Jodija kako ponovo koristi silu da zaštiti Manda, ali ovaj put ne diže nikoga u, nik, nikoga ne diže u vazduh, kao onog Blatoroga, već ovaj put počinje, uh, malo ide na taj uh, e, BDSM moment, da čovkuje Karu Dune silom. Da, da, da. Bukvalno silom. Znači, da, znači ono, bio je malo nasilnički nastrojen prema Kari Dune. Hm? Osetila je silu. Da. Osetila je silu, the force in you, you will feel, što bi rekao Yoda. Tako je. Tako da, ovo je bilo zanimljiva stvar, bilo nešto novo, opet, ovo isto nismo viđali, do sad smo videli Jodlinga kako da, koristi tu telekinezu, koristi tu telekinezu, jel te, pomera ljude, pomera stvari, a nije to, to je neki ono mediocre da svi mogu. Sad prvi put vidimo i odlega kako koristi Dark Side Power. To, to, to. A, što, priznaću... Mi Isto je to da nagovestim, pošto smo to preskočili. Ja. Da. Meni je to bilo odlično. Da. Da, da, da, Dete, ja on ne zna šta je dobra strana, šta je, on ne zna šta je dobro, šta je loše. On samo koristi instinktivno. To je normalno, potpuno. Rolo, to meni baš bilo cool. Rolo, Rolo je survival check. I prošlo mu je. Uh. Rolo, Rolo je dobar survival čovjek, brate. Da. E, u svakom Kad ja Rolo tako. E, u svakom slučaju, ovaj, da, Uh, i primećujemo da je problem ulaziti u grad koji je pod kontrolom Imperije, da je to važno koji ima Karadium koji zapravo identifikuje kao Rebel Shock Troopera, Uh, e, pa je to morala nekako da pokrije. Ovaj, a s druge strane, uh, pričali smo znači o tim isteljiteljskim moćima koje su nam zapravo pokazane u, u, u ovoj epizodi, naravno pre Uh, ko je naravno gledao to pre epizode 9, video je tu, a ko je video epizode 9, video je tad prvi put. Tako da... Shocking, right? Šta? Šta si rekao, Marko, nisam... Ništa, ništa, nije važno, nije važno. Uh, Bacam tako... panove u slobodno vreme. Ko želi panove, neka pozove 062 222 222. 1555333. Uh, 1555333, ja se izvinjam, zaboravio sam koji je broj nepostojeći za te stvari. Hvala, hvala. U svakom slučaju, ovaj, da, uh, što sam teo da kažem. Um, da, tako da videli smo par tako zanimljivih momenta što se tiče moći, ajde da prokomentarišemo malo to, te isceliteljske momente. Pa, evo, da ja kažem, Pa bilo je ono, uh, opet Joda, malo tačnije Jodling, on instinktivno koristi silu i ono baš je znao gde, kako, da, šta da odradi. Ovo, ovaj, I to mi se sviđa, posle uh, je dalo to ploda što je on iscelio ovog Grif Kargu, jer on, oni su hteli, kasnije se, ovaj, kaže, kasnije se otkrilo da su oni hteli u stvari da izdaju Mandu i da uzmu Jodlinga. I onda u stvari Grif Karga ima Change of Heart, što mi se baš svidelo, jer mislio sam da će na kraju Grif Karga da bude ono klasičan neki bad guy koji će Mandu da ga vejstuje na kraju. Ovaj, mada to mi se, to mi se svidelo, ovaj, pošto on je, i on ima dušu, da tako kažem. I on je video ono kao, pa spasio me, možda nije baš sve tako, možda nije sve u parama. I ovaj, onda je prešao na Mandinu stranu. Ovaj, Ned Kaga je raz, zaboravio kako se razmišlja u ratovima zvezda. <laughs> Da, da, da, Ovaj, ali ne, ta, te moći Jodlinga, mi vidimo da Jodling u stvari dosta moćan u sili, da je ta čitava njegova vrsta ovako sama genetski izgleda, mislim tako nam sada izgleda za ova tri ovaj, pripadnika te vrste koje smo videli, da su oni baš ono jaki u sili, da instinktivno mogu da je tako jako, mislim da je koriste, jel? Tako da ko zna kakav će on da bude tek kad se istrenira, ono, bukvalno će biti kao Yoda, mislim ima potencijal očigledno. Tako da da, to mi se svidelo ovaj, što se tiče tih Force Powers i to što on ono čovkuje Karu Dion isto. Uh, ovaj, neočekivano, ali ofanzivno malo korišćenje sile. To ti se svidalo, zar ne? Lajk ti Denče. Elem, a da, čisto sam teo da napomenem, uh, e, sad kad smo to pomenuli, pošto sam bacio u malo lošu foru, uh, da napravim digresiju, uh, vezano za to za mlade u Star Warsu, pošto smo videli dosta mladih u Star Warsu, ali sam vidio dosta mladih izvan Star Warsa koji vole Star Wars. Uh, ima dosta dece koje danas hoće opet da i gledaju Star Wars, tako da smo ja i drugi Lazar koji je pisao tekstove na Holonetu, e, vezano za arturijanske legende, e, uputili neko, neku količinu dece i ljudi da slušaju Holonet Srbiju, to je Radio Tatooine 202 i Holofet. Uh, kao i Meme Council, tako da moguće ćemo imati povećanje ljudi i nadamo se da će ti ljudi doći i da im odmah da su svi dobrodošli. Eto, to sam se sad setio kad smo pričali o deci kao Beba Jodi i to. Elem, Elem. E, ako, ako, ako... Generacijska stvar je sve to. Pa moramo. Znaš kako, podsjeti me to, deca su deca. Elem, e, htio sam samo da kažem to za silu, što mi se mnogo svidalo. e, je to što Jodling to sve radi instinktivno. Da, da, da. Ali mi je bilo mnogo, ali mi je bilo mnogo čudno što je uzeo da pomogne Griff Kargi, za kog je video, naš, da nije baš najbolja stvar. Videlo se da nije baš ono... Da, da, da ono, his look warm. Ono što bi rekli his look warm. škak miriše, niti smrdi. E pa da, to. Ali deo je grupe. I još jedna stvar koju pa jeste. I druga stvar, Aradjun je bila deo grupe pa je čokovo. Pa zato što je lomila ruku, bre, Mandi. <laughs> ono što i rekao, ono da pre da, da je Karu Dune, kad je počeo da čovkuje, kad je on, nju, kad je on krenuo Jodlinga, ono malo da prodrma, da mu kaže stani, stani, kao ona nam je prijatelj, ako ste dobro primetili, vidimo kako Jodling uzime i maše glavom kao nije, ono, u odrečnom smislu. Tako da možda Jodling zna nešto što mi ne znamo. Možda Jodling zna nešto što mi ne znamo. Badum, tas! Idemo sada u teo teorije zavere. Um, da, ovaj, i ekipa na kraju dolazi do, do, do manjača Manjače. od posta, uh, gde zapravo uh, zatiču veliki broj imperialne vojske, uh, gde Grif Karga napominje da klijenta, odnosno gospodina Wernera Hercuga čuva samo 400 trupera. I to napominje konstantno u šta Karadjum baš ne veruje. Te oni dolaze do do kantine gde se gde je inače Griv Karga poslovao i vidimo moment odnosno najbolju um, naj, vratno izjavu koja, koja sve nas fanove koji gledamo, koji gledamo Mandalorian seriju opisuje uh, kada Werner Herzog kaže uh, Show me the baby. da, da. Mislim, prosto tako je. A, plan je postojao da se, da Grip Karga samo tutne Mandi pištolj u nekom trenutku, odnosno blaster, i da oni zapravo tu pobede uh, Imperiju i da uspeju nekako da pobegnu odatle. Um, uh, zapravo vrati Jodlinga nazad na brod. Ovaj, a oni su sa sobom bili poneli samo kolevku zapravo. Uh, međutim, međutim desio se jedan gospodin u veoma specifičnom TIE fighteru. Da. Ajmo taj deo. Šta vam je tu bilo zabavno u tom delu do sadašnjim koji smo spominjali? E, pa to me, evo ja sam već spomenuo o, kad je taj Change of Heart Grifa Karge, gde je on u stvari video svoje, mislim, ovaj mu je pomogao i onda da nije sve baš u parama, da ima malo i časti. A, ovaj, I da, šta mi se svidelo, kad na ulazu u Manjaču stoje ona dvojica uh, scout trupera, Da. I ono više ono koliko su pali ono nisko, ono imperialna Naj, vojska. Kao... Najbeskorisniji truperi ikada. <laughs> da, što ćemo posle ovaj, da se dotaknemo i toga. Ono, ono baš je koliko je, vidimo koliko je propala ta imperijalna vojska i ono kad kažu kao e, daću ti ono koliko, 20 kredita za, za, za kacigu, kad kažu o Mandi. Da. I ovaj, to me nekako ono, vidi se taj jaz koliko, je, koliko su propali u stvari, koliko je baš propala. Ovaj, I ništa tu sad vidimo klijenta, ovaj, Warner Herzog mislim, čovjek jednostavno on dominira u, svo, u scenama. Da, e, prosto e, prisustvo mu je neverovatno. Kako da, da, da ali u stvari šta je, šta je šok po meni je kada počinju samo od jednom blasteri, ovo, pucanje ono, na sve strane, pogine ovi ta četiri pod na navoda Stormtroopera poginu i klijent. Znači ono pucava na sve strane i onda vidimo u stvari Death Troopere koji ono postrojeni onako u redu i onda naravno taj taj novi taj fighter. <laughs> O, ovaj, I naravno iz njega izlazi Moff Gideon koji je ono jednostavno jako mi se svide on kao, kao negativac što sam mislio da iskreno neće biti da, svidao mi se mnogo više nego što sam mislio da, da, da, će, da će da mi se svidi. I naravno onda izlaze, da da, i to je jako bitan detalj koji mi se svidao. Onda izlazi njegova vojska. E, njegova vojska na onim uh, transporterima koje smo videli tipa ono Kenner, one igračkice to smo prvi put videli na, na filmu, i on, to je ona vojska koja je i dalje čista, to je baš onaj pravi imperijalni onaj ostatak, o, da. to mi se jako svidelo. O, tako da, ne, super, super. Pojavljuje se još... Moff Gideon i njegov Gideon, da. nešto modifikovan taj fighter kom se tli sklapa da, da, kao da, da, da. X-Wing. Ovaj, Vidim. Ja sam mislio da će to biti možda ovaj neki novi dizajn taj fightera, međutim samo je taj sa sklapanjem krila, ali verujem da je da on da ima neki možda da je ono ojačan oklop ili tako nešto. Da, moguće, moguće. Ostatak ekipe. Marko. A moram ja prvi, dobro. U suštini, e, dopalo mi se taj moment sa ovim scout trooperima kada, što je rekao Lazar, kada nude pare, ono, vidi se da su propali da nisu ni za šta više. A mi još bolji moment kada Grip Karga njima kaže kao ne, ne, on je moj, ja ću to da okačim na zid. <laughs> Da, la, da, la, da, la. Da. Gde imamo onu referencu na Džabu da Hata koji je kačio ljude na zid kada ih ulovi. Jel ti, to je kada mu ulobe nekoga. Pa ih kači na zid kao ornament to mi je bilo mnogo, mnogo lepo. Um, rutin, tutin, šutin uh, moment uh, sa Gideonom uh, gde on samo pokosio, jel te, malo svoju vojsku mnogo svidelo, videlo se taj, ta surovost imperije koja je nekada postojala, e, ta surovost koja se posle vidi u First Orderu, kroz neke serije i kroz neke druge stvari, kao što su Resistance i, druge, i kao što su Resistance i ovi novi filmovi, vidi se ta neka uh, brutalnost. Znači, ne interesuje ih, idem preko leševa da bih dobio ono što želim, što je veoma zanimljiv pristup koji, na primjer, sa Republikom nismo imali. Uh, koji sa separatistima nismo mogli da imamo, jer šta, oni su imali droide, to nije toliko strašno kada uništiš. Tako da, to je zanimljivo, to je zanimljivo. E, još jedna stvar koja mi se mnogo dopala jeste naravno taj najveći, najveći mim kada Karadion e, dođe i kaže you said there would be, there would be, there would be four, kao zato zbog Stormtroopera, to mi se isto previše dopalo e, samo to dobacivanje kao dodavanje sa blasterom, pokušavanje ubijanja e, imperije unutar puba, jel ti, ili ti unutar kantine, mi se mnogo svideo, ali ta epizoda kao ta, iskreno mnogo mi je bila lepša zato što su oni uzeli i obavestili Kvila da počne da beži ka, da spasi Jodija, da ga odvede na brod i to beskorisni Stormtrooperi u stvari uhvate ta, eh, taj prenos i krenu da jure Kvila. To mi se mnogo dopalo. Taj moment mi je bio predivan. Zašto smo konačno videli nešto što je bilo beskorisno, čega, e, što su medvidići dobro srca tukli ko ništa na Endoru. Sada to radi nešto. Sada oni mogu da love krila. Sada oni kao, they're finally trying to do something right. Tako da... This is what to... to make things right, kaže da. Lord Santeka na početku epizode 7. Još to, bih samo dodao ovaj, da je angažovana ona 501. legija za statiste, za stormtroopere. Ovaj, što, je, što mi se baš sviđa ovaj, što je baš ono fanove su uvukli u produkciju. Da, Oz, da. Mislim baš oficijalnog e, materijala Star Wars. To da, mi je to mi je da. odlično. To jest, to jest. IG-11? Um, IG opet, opet IG-11 kao poslednji, <clears throat> nema šta puno dodati, IG-11 je malo zaboravio sedmu epizodu, ali osmu zato nije imać svašta da kaže, a oduševljen sam, oduševljen sam mofom, oduševljen sam cijelom epizodom, koji je, uf, koje beše da ne grešim dušu, Lazar ili Marko, kod da je spomenuo surovost, to sam ja želeo da kažem, dopalo mi se to, sve mi se, sve mi se dopalo previše, tako reći. Pa da, kratko i jasno, jasno. Stvarno, moram, moram, samo, moram samo da ukažem što je očekivano s moje strane, na, to je sve da ukažem, nego da podsjetim samo na muziku, jer ona orkestralna verzija da, da, da, da, da znači. muzike da. iz Mandaloriana, znači ja sam se bukvalno naježio, pogotovo na kraju 7 epizode koja da kažem, ima mračni, neočekivano mračan završetak, mračni od većine ostalih epizoda, to je tako dobro leglo, znači, uf. Jeste, jeste. Mm, da, saznamo da Scout Trooperi na kraju uhvate, odnosno ubiju Quilla, Da, ne, ne, ne, ne, ne, nemoj mi to, nemoj mi to. Pre, pre, to mi je bilo najžalije. Pre, pre, I meni isto. Preuzmu... Ovaj... I to je bilo ono off screen, tako da ono još je bilo ono veći udarac. Da. A, mm. preuzmu Baby Jodu, koja na, odnosno Jodlinga, koja onako leži u onom čivencetu, onako samo na, na kamenju. Ovaj, I onako samo u driftu motorom ga pokupi. Snečuj. Da. Znači ima, imaju oni neki skill. Im, da. Ali pucanje nije jedan od tih skilla. Pogodili su kvila. A ko zna koliko su ga rešetali. <laughs> pa videli smo da su ga dugo. A ne, vrlo, ne, vrlo, vrlo moguće da je kvil samo da se sapleo i da je pao i da. udario glavom o kamen. Da, vrlo moguće. Mislim ne da bi znam. to bilo više, mislim da bi mu to bila lepša smrt nego da ga ubiju ovi prokleti skaltruperi. um, tako da, da, i u načelu um, tu, tu naša ekipa eh, Karadjun, Griff Karga i Mando ostanu zapravo zaglavljeni u, u toj kantini, jer e, ispred, e, ispred nje ih čeka gomila Stormtroopera. I Death Trooper. E, i, Death, I jedna mini četa Death Troopera koje prevodi naravno, predvodi naravno Moff Gideon, koji se bukvalno postavio kao najveće zlo u tom trenutku. Ovaj, što... On nije zao, on samo gura svoju priču. Za njih je on najveći zlo, to sam teo da kažem. A, naravno, naravno. Za Mandalorce, za Mandalorce. Za Mandalorce, da. Jer tu se naravno završila epizoda 7. Uh, i... Na jednom predivnom cliffhangeru. I nije, i nije, i nije, i nije kopija epizode 4. uh, tako da, ovaj, prosto, uh, nameće se sad tu taj moment šta će se s njima desiti i počinjemo epizodu uh, tako što zapravo uh, tako što zapravo ta dva scout troopera dolaze na, na periferiju manjača outposta i uh, ne znam kako bi opisao tu njihovu razmenu rečima i, i pokušajima da, da pucaju neki, ne, neku, neku skalameriju, pa, ne, pa je promašuju konstantno. Ovaj, tako da bih samo ostavio... Dokaz da oni nisu ubili Kvila. Dokaz da oni nisu ubili Kvila. Tako da bi to ostavio vama, pošto sam ne znam kako, kako, bi to, kako bi tu njihovu razmenu reči i, i dela i svega uopšte prokomentarisao. E, evo, probaću ja. O, ja sam prvo, prvo da kažem da sam osetio svaki udarac Baby, kad su udarili Baby, ja sam to osetio bukvalno fizički. Uh, Ali, <laughs> a meni se recimo ta čitava sekvenca jako svidela s njima. Jel ono videli smo šta dva obična, sto, ono, storm, mislim, kao strupera nakon znači, pada Imperije sve otišlo, dođevala, ono oni gledaju, čekaju. Pa ta njihova interakcija čisto tih običnih ljudi, ono tih grantova mi se jako svidela. Možda bi neko mislio da je možda ono too much, ovaj, da ima tog malo usiljenog humora, mada međutim meni se nekako svidelo, bilo mi je onako zabavno, smešno, i to kad oni pucaju, pa kao ovaj jedan scout trooper kaže kao šta je ovo, pa ga ujede, <laughs> pa ga ov, zapali, baby odu preko glave, to sam isto osetio. Ovaj, ne znam, nekako svidelo mi se, svidelo mi se. I naravno onda dođe IG-11 i reši obojicu jako lako. A, ovaj, tako da svidelo mi se, svidelo mi se. Ovaj, ta njihova konverzacija tih običnih uh, grantova. Tako da da. Šta kaže naš IG na ovaj, skillove svog, svog, kompanj, svog, ovaj, svog sunarodnika? Ona skillovi IG-11 u seriji su nisu za pocenjivanje definitivno što smo se uverili. Komunikacija između dvojice uh, Stormtroopera, jel da? kao, scout trupa. A da. dobro, to je to. Scout trupa, da. Principu, da. Komunikacija među dojetom trupa, ovaj, bože, scout trupera, po, zapravo mi se dopala, nije bila nešto jako usiljena, po mom mišljenju onako, malo dodaje smešnu notu, a i logično, jedino, jedino, ne, to sam rekao zapravo mnogo bolje pre par dana, isto, jedino što fali je da su i tu scenu izmimovali i da su komentarisali kako je Baby Yoda cute. <laughs> ja. Pošto je, pošto je Baby Yoda cute svima i pošto je serija pretrpana easter eggovima i mimojima, znači, to samo to fali, sve je tu, još da ste to um, rekli, pa ja ne znam. Mislim, mislim da je to bila ideja da ako vide Baby Yoda, to je ako otvore i pogledaju ga kako izgleda, da su stigli nešto da kažu, vratno bi rekli jao kako je cute, ali su dobili blaster u glavu. Pa ne, jesu, jesu oni komentarisali kao šta je ovo sunce tipa. <laughs> ali a, moguće da bi duće bilo kako je cute, ali mislim, mislim da namerno nis, nije bilo da su rekli kako je cute, jer onda bi, onda bi bilo previše mimo, ovako, da. scena, da. ovako već na granici. Ovako je na granici, da. A, ja ću da pratim Lazara i da kažem da sam svaki udarac baby od, na Baby Yoda osetio. I nije baš bilo prijatno to gledati. Nikako. Marko, pa, odnosno pa, ne znam. Mandalor ja sam, ja sam baš onako bio udaren sa tom prvom <laughs> scenom, kao i Baby Yoda. Jel te, e, bilo mi je neprijatno kad sam gledao to njihovo kao pucanje, tu njihovu sprdnju, bacanje fora, nekako mi je bilo previše isforsirano i ne mislim na, na malog Jodija koji koristi silu, kako se zove, ali ne znam, meni baš nije legla ta scena uopšte, sve do IG-11 kada je došao i pobio ih, uh, Znači, prvi put u životu da ja mogu da kažem da mi neka scena koja je bila malo onako detinjastija, da je bila malo šaljivo karaktera, mi nije legla. S obzirom da sam ja osoba kome je leglo I'd rather kiss a Wookie kao replika u filmu. Tako da, mm, to mi, to mi je baš onako bilo loše. Znači, čisto da kažem, za ovu cijelu epizodu ja imam možda tri stvari koje mi se uopšte nisu svidele, sve ostalo mi je bilo predivno, presavršeno. Kako budemo išli, ja ću naglasiti koje su te tri stvari, ovo je prva, tako da je ovo prva stvar na listi Hejta Pandalora, pa ćemo videti koje su druge dve. Ali IG-11 je predivan, predivan uh, babysitter i ako ga ikad budu proizvodili u našem svetu, verujte mi da bih ga uzeo za svoje dete ili kućnog ljubimca, pošto Jodija podrazumeva i kućne ljubimce pored deteta, uh, uzeo da. bih ga da mi čuva kućnog ljubimca ili dete, znači uh, i nabavio bi mu i blastere i sve za svaki slučaj, čisto reda radi ali on ima onu, okre, onu rotirajuću glavu koja, znači to pustiš dete bre sa lanca po kući da juri, on samo okreće onu glavu i prati gde je dete, nemaš nikakvih problema. Znači to, to je taj moment. Da, da, da, da. To je to definitivno. Uh, CV ovaj IG, IG Druida je verovatno onako poduži. Kako da sve mogu da rade. Odlične preporuke da, da. verovatno. Uvijek. Od bounty huntinga do babysitova. pa sad čak i leti I oba su complicated profession. Da, da, čak lete i brodovo i X-Wingu. <laughs> istina, istina, istina, ne podsjećam. A, u svakom slučaju, a, da, a, što se tiče toga, a, da, posle te scene, naravno, IG pokušava da dovede Jodlinga do naše core ekipe, koji dalje zatočena tamo, ovaj, i bukvalno ide kroz e, manjač, outpost i sve žive ubija, stormtroopere. A, mislim da je smanjio, ovaj, mislim da je smanjio uh, odred taj imperije, vjerojatno Zupola samo on sam. Uh, I posle došao tu toliko da je uh, napravio ostatku ekipe priliku da si oni uključu u borbu. Te je usledio ozbiljan firefight na na ovaj na glavnom trgu manjača outposta. Trg A... Manda trećeg. Pa šta? Kako, kako? To je trg Manda trećeg. Manda trećeg, da. Mandalora the Grey, velikog. Mandalora, ne, ne, da. ne, nemoj, nemoj, nemoj. E, Posle ćemo to. dotle da dođem. Ovaj, Posle ćemo to da dok čekamo, komentariramo. Dok čekamo, dok čekamo ovaj, da dođe uh, IG do ekipe, Moff Gideon deli zanimljive informacije o našim likovima malo ih proziva da neka. Pa nije, proziva. Da pogledaj njihov LinkedIn profil. Pa, to, to, to. Um, ovaj, pošto koliko saznajemo posle od Mande, on je bio glavni mov uh, prilikom prđa na Mandal Mandaloru. Da. A, što u principu znači da on poznaje njihovu kulturu, poznaje šta su oni, šta su, šta oni sve mogu da urade i samim tim poznaje i otkriva nam zone koje koji nisu znali uh, puno ime i prezime našeg mande, zapravo. Koje Uf. glasi Din Džarin. E sad, aj prema što krenemo dalje. Šta mislite o tom imenu? Pa, ajde evo, ja ću prvi. Uh... <laughs> nije kao Boba, tako lepo kao da, Boba, da. ali ajde sad, mislim. Nije, nije, ali ono, Din Džarin, pa... Ono, u početku sam bio kao, hm, okay, ali mislim da će mi kako vreme prolazi, da će ono da da ono grow on me. Tako da ono okej okay mi je ime. Nije, nije, sad ono zvuči kao Star Wars, nije ništa sad da, da nije. Tako da mislim da će mi biti ono, ovaj, da će mi se svijeti kako, još više kako vreme prolazi. A ono, evo, okay, za sada. Nemam, nemam zamerku neku preterano. Mare? Ne, ne znam, meni, meni, meni je baš onako Star Wars ime, sasvim je cool, zvuči kao dinar za teglu, to je din džari, jel te? Ali dobro, Uh, verovatno je to na kontu njegove rada kao bounty hunter, ima teglicu koju mu bacaju parice kada završi posao. Uh, ono lepo jeste, nije mandalorijansko ime, ne zvuči mi toliko mandalorijansko ime kad se sjetiš imena tipa Fen Rao, Sabine Wren, um, ne znam, Kanderu Sordo, Gat Saxon, Da, da ali, e, znaš, e, e, previzla, nije, nije, nije to Bokatan, takvo ime, to mi se mnogo sviđa, zašto je on foundling, što je već pominjeno sto puta i objašnjeno je da je foundling osoba koju oni nađu i prisvoje, jel te? Tako da, ok, mi on je zadržao to svoje, koliko ja kontam ime, od ranije, to je njegovo staro ime, a nije dobio novo ime, jer kao, brate, videli smo u onim flashbackovima iz ranijih epizoda sa onim droidima, da je on već bio malo starije dete, nije on bio beba, tako da znao je kako se zove, znao je ko je šta je. Tako da to mi je da. bilo okej, okay, to mi je bilo sasvim cool. Ime, uh, ajde, ajde, kao ime je dobro. Ajde, nastavi, nastavi, nastavi. Reci, Fić. Uh, pa rekao, kad smo kod Flash Breakova, da treba se dotaći i Death Watcha, ali ajde prvo ti završi ovaj, to što si krenuo. Um, Death Watch ekipu? Šta mislimo o njima što su se pojavili? Aha, pa šta misli ti samo... E. E, prekidate mi nešto. Ovdje isto. Ne znam, meni ste okej okay sad. Da, takođe. Pa Ništa ovdje je sad okej. Okay. Bilo je prekidanje, sad, sad je dobro. Da, sad je dobro. Moramo, moramo da kažemo this is the way i onda će da radi Skype bolje. A, tako je. This is the way. A, rekao sam, ovaj, kad smo već kod te priče oko flashbackova, treba dotaći da Death Watch, ali završi ono što si krenuo ti da kažeš prvo. Ko, ja? Da. Pa ne, ja sam samo rekao da je on, pošto smo videli taj flashback da je bio ono starije dete, znači zna svoje ime, nije bio ono beba da ne zna svoje ime i tako to, tako da mi je potpuno okej što nije mandalorijansko ime, nego on je zadržao svoje. To da, je ono, da, imao da, da. svoje ime s kojim je rođen i koristi to ime, zašto ga ne bi koristio? Tako je, tako je. To sam samo rekao, ništa više. IG. Šta uh, jel pričamo o Deathwatchu ili o imenu? Prvo, prvo o imenu. Pošto o imenu zapravo sve ste već rekli, slažem se sa... Ja sam isto pomislio kao... Ja sam prvo isto pomislio kao kako čudno ime, ne liči mi na baš s ime i sve, a opet kad se uzme u obzir da naš Mandalorian, kao što se ispostavlja, nije, kako da kažem, nije rođeni Mandalorian, nije izvorno Mandalorian, nego je odrastao sa njima, nego je tako treniran, sviđa mi se, mislim, ima mi, ima mi smisla ime za tako neko. Meni, delovalo, meni baš delovalo ime kao delimično mandalorijansko, a ne skroz, kao polumandalorijansko, tako da s tog nekog aspekta mi deluje kao dobro odabrano ime, a pogotovo ako je istina ono što smo razmenjivali sa Translateom. Da, uh, to, je meni, to, je meni, to je meni fascinantno, znači ja to kad sam video danas, uh, dakle, ako Din Djarin prevedete sa somalskog jezika na engleski, prevod je The Baby. <laughs> ali, ali mislim njegovo prezime se piše sa DJ, a ovamo si upisao sa J. Uh, na primjeru... The D is silent. Uh, na, na primjeru koji sam ja, na primjeru koji sam ja video je pisalo uh, tačno. A, onda u redu. Znači on je the baby. On pa je... dobro, imamo the child i the baby. Na, som, na, somalskom, na, somalskom, na somalskom jeziku to znači the baby. Verovali vi to ili ne? Dobro, to je sasvim okej. Okay da, ja mislim, nije to, to je namerno. Bebu. Jodi je stariji od njega, on je dete, ovaj je beba. To je sasvim okej. Okay. Oni su, oni, ja. Da. o, to, su zapravo, to, su zapravo, to je zapravo omladinska brigada. <laughs> ja. A čekaj, da serija će se okretiti oko Baby ode, tako da ima smisla. A, a samo Možete jedno pitanje, da, mi smo u stvari pogrešnog lika zvali beba. Mi smo pogrešnog lika zvali beba sve vreme zapravo da. A pa nismo znali, znaš. Pa sad smo, sad smo saznali zapravo, da. sad, nam je, sad, nam je, sad nam je otkrivena tačna ideja ove ovaj, ekipe koja radi seriju. O, e, ali ovaj- pošto su ovi omladinski brigade, su onda imperijalci sedam sekretara s koje? Ja, ne. jeste, jeste. Ne. Ovo postaje legit kanon, brat. Ovo postaje legit, legit kanon. kanon. Bolje da ne idemo dalje. Uh, što sam teo da kažem, uh, dakle, Death Watch se pojavljaju, to je ono zapravo što je meni zabavno. Ili bar neka, neka njihova, neka, ne, neka njihova varijanta. I oni da, su da. zapravo da. ti koji spašavaju Dina Džarina, odnosno našu bebu. I razvaljuju ove droide, super, ja. ove B2. Ba B, da. I mislim, mislim da nam je to sneak peek na poslednju sezonu Clone Warsa. Pa ono, verovatno, da nas malo ono zagraju i za to, Pa, moguće. Pa, nije, zato što će se dešavati na Mandaloru najviše stvari, a kako se zove, ovaj, vidimo Mandalorijance koji se kolju sa separatistima, što do sada u Clone Warsu nismo toliko videli. što Mandalorijanci nisu toliko baktali sa separatistima, oni su gurali svoju priču. Se, separatisti ih nisu interesovali nešto previše. Pa, Tako da... Nisu, nisu bili u savezu sa njima, oni su bili zapravo protiv Republike. Da. Pa, bili su jedno vreme u savezu sa njima, pa su bili u savezu sa Darth Maulom, pa su bili u savezu sa Savezom, Saveza, Saveznika, Saveza i tako. U svakom slučaju, da. A, onda saznajemo recimo detalj da je gospođica Kara Dune e, zapravo Salderana. Salderana, da, da, da. Tako da ona ima tu nerazrešenih računa s imperialcima. Jer da, je njen... zato je odma, odma skočila kad je čula da, da Mando ide protiv protiv Imperija. Ovog da. Imperija odmah kao I mean. Da. Tako je, to mi se dobro, Dobro, znate kako, svaka devojčica koju oduzmeš njenu sobu ili je uništiš, će da popizde na tebe. To je normalno. Naopako. A, što sam teo reći, ovaj... I saznamo da je ime, ako se ne ram, Karasintija Dion. Ili tako nešto? Tako nešto, da, da, da. Da, da, da, tako nešto. Jel to znači da je ona svirala synthesizer? Kao malo verovatno. To. Evo, uništavam vam sada i kar... Sad vam i Karu Dune uništavam. Da, strašno, bre. Dok mi, dok mi Bobu ne, ne diraš, sve može. Da, Krasintija Dune of Alderan. Tako je. Zapravo, je. zapravo jedina prava princeza Solderana. Ja. Da. Joj, joj, da. joj, kako mi se sviđa ta rečenica. Ta rečenica je istinita. Ja podržavam tu rečenicu. kogod je to izgovorio, hvala vam. Meni je zapravo lepša od Leje malo off topic, ali ubite me. uh, tu, pa pazi, nismo još videli nju u metalnom bikiniju, tako da dok to ne vidimo... Ne pozivaj, ne pozivaj. A, Lazare, da plašim se za tvoje zdravlje. Znamo čime se, znamo čime se bavi, tako da... <laughs> Već znam da to ne bi na domostu... Zapravo, zapravo postoji taj mim, to je pre neki dan se pojavilo, da verzija Drake mima, ali demanda onako pokazuje, ja, da, ne da, da. naslov je, naslov je The Princess of Alderaan, slika od Leje, Manda ne, Cara Dune, Manda da. A, <laughs> Naravno. Tako da, to je to, mislim, prosto jedina prava... Znači, čekaj, šta kao, princeza Leja, on čuti, ništa ne priča, Cara Dune, ona kaže this is the way. This is the way, da. To je, to je prava princeza Solderana. Zapravo. Tako treba, tako treba, to mi se sviđa. Uh, tako da, da, Onda je, onda je Kovačesa prava princeza, svaka druga rečenica this is the way. Ona je prava ovaj- princeza Mandalor. Da, da, da, da, da apsolutno. Da, da. Doćemo i do nje, doćemo i do nje. Uh, da. prozivanje, poziva, prozivanje po rasnoj osnovi još nije završeno tu, uh, zato što je prozivao i Grifa Kargu. Uh, tako da... A šta ima njega po rasnoj osnovi? Obojice su crnci. <laughs> African American, ja se e, izvinjavam. E, to već e, možeš. E, to. <laughs> U svakom slučaju, ovaj, da, e, tu isto bilo neke razmene Uh, jo, koje... može jedan off topic, izvini što te prekidam. Ajde, ajde. Ko, ja, mi imamo sve, sve nam je off topic. Zar mislim, nije, nije digresija... ovoga off topic? Digresija... Ne, nama je u stvari topic off topic. Već kad smo se uvatili ovih uh, afričkih amerikanaca, onda sam se sjetio <laughs> uh, Landa i one, uh, kako se zove, ova bivša Stormtrooperka isto. E, Čupava, znam, znam na koga misliš. Eh, Kad je Lando nju muvao na Falconu. O, izvinjam da. se, ovo je, pa, ovo je, da, džana, ovo je džana, džana. spoiler, za, da, ovo je opet spoiler za epizodu A, dobro, 9, ko nije gledao neka ga bude sramota, ko je da. gledao super. Uh, ne znam da li ste čuli, ali u ovom Visual Dictionary da. uh, izgleda je ona Landova čerka. Da, istina. Tako ne znam da li ste vas dvojica. Bože, čekaj, čekaj, čekaj, znači Lando je mu sopstvenu čerku. A, vraća da. se ono Leja i Luke, da, da, da, sad Lando i čerka, dobro. Sviđa mi se, sviđa mi se. Pa e, držimo se, držimo se toga. Kaže, kaže kao da je on imao čerku i ona je kao nestala kao uh, novorođenče. Sad, uh, najverovatnije... A sa kime imao čerku, sa droidom? E, pa ne. <laughs> ne može sa droidom, ali Ako znamo, verovat... da je, znamo da je... Last shot. Eto. Ima ona tvilekica. Eto. Jel da? Da, da. da. da. da. Lando Mutal. A, Lando Mutal. Tako je, to čisto samo to sam nije, nije. kažem. Bila na je Lando htio da se skrasi. Ba pa to, to, to, to sam mislio. Sad, da li je da, baš da, da. ona ovaj, ta njena keva ili nije, ne znamo, ali po svemu suteći Džana je izgleda Landova čerka, što meni malo ono kao... Džana je human, znači nije ova Tvilekica sigurno čerka. A ne, pa znaš kako, e, očigledno oni mogu da se mešaju e, ljudi i tvileci. Ne, ne, ne, pa, pa mogu, ali videli smo kako izgleda offspring toga, to ne izgleda kao human. To ima male one head tailove kao tvilec. Ne, ne, ali, ali e, recimo jesi video ovog sina Kenana i, da, i Jason, Here. Jason, Jason je, on samo ima zelenu kosu, eto, a ono izgleda kao human, tako da verovatno, znaš... Ja to nisam video, jeste vi to našli? Uh, imaš, brate, u Rebelsi na kraju, Ako, ako misliš za Jasona. A moguće nisam, nisam nešto obraćao pažnju na kraj sam. Pa, zato što, to... ne obraćao pažnju zato što mu u toj sceni Sabine nije imala lepu frizuru i prosto je da, obio, da. obio da prihvati bilo što od toga, Marko. Vrlovatno, vrlo moguće, vrlo moguće. Znaš, to je vratno koji recesivni gen, znaš, im povuku, pa, znaš, ono, može dobiju head tails, možda i ne. Tako A, da... Okay, cool, cool, cool, moguće, sviđa mi, onda, moguće. Sviđa mi se ovo, sviđa mi se ovo profesionalni e, upotreba stručnih izraza, zato što što rekao, meni ništa ne je značilo. <laughs> ne meni isto, ali ja se pravim da jeste. <laughs> ja ne mogu ni da se pravim. <laughs> I'm just playing it smart. ovaj, Tako, eto, čisto samo... Gen. Da, da, da, dominantni reci. Midi Klorijan i DNK. Alo. Čekaj, čekaj, čekaj, samo mi objasni, Lazare, ti studiraš medicinu, veš, upitnik. Ne. Ne, ne, ne, nego imam drug mi studira medicinu, znaš, i tako pokupio sam neke stručne izraze od njega. Tako da... Mini, mini, DNK, ja ti rekao, nije to slučajno. A, Tačno tako. Ovaj... Evo da, da vratimo se nazad. Gde sam, gde sam teo da sad dođem, da. Uh, tu malo ima prosjeć prema Griff Kargi, šta je ono radio, kako je radio. Uh, I onda naravno uleće IG. Uh, Guns Blazing. Uh, Baby Oda je, Baby Oda nikad veseliji što se vozi tolkom brzinom. Ovaj, naravno, njemu pa- super, on uživa. I tu se vidi da Baby Yoda ima sve zube. Prvi put u seriji. Fun fact. Da, jeste, istina. Vazda, vazda. Uh, tako da, da, i onda na kraju, uh, naravno, ekipa ulazi u firefight sa njima, sa Stormtrooperima, što naravno šanse su imamo samim tim veće, zato što Stormtrooperi ne pogađaju. Međutim, Dobro, Death Gideon, međutim, pogađaju. Međutim, Moff Gideon i Death Trooperi pogađaju. A, A ne znam da ste videli, e, izvan te kantinice, Uh, vidi se i koliko su ovi mašili, ovi drugi stormtrooperi. Da, A koliko da. ima rupa, rupa ovih uh, blastera. Tako je to vratno što su gađali ovi obični. Da, da, da, to svakako. <laughs> Ali ovaj, Moff Gideon ne maši. I to je definitivno. Nikako, nikako. On, to mi se svidelo, baš je precizno. On, on pazi gde puca. On je, on je onaj pravi uh, nemilosrdni imperialac. Jedan, jedan, jedan, tri, jedan pull da trigger je dovoljan. Da, i onaj kompetentni isto imperijalac, što mora da, da se, da, se ne kaže. Da, ne kompetentni imperijalac, što je ono što smo dugo čekali da vidimo. Ovaj, obzirom da nas nisu baš uh, ovaj, sa tako nekim situacijama, sa tako nekim likovima, baš nisu nas častili u skorije vreme. Da. Nisu. Mislim, ono, ako računamo Do... Trona, ali on je, on je u, u, se, u ovoj seriji. Do... Crtanoj. je vreme za tako nešto. Znači, on je živo... On je duša. Da, da, naravno. Ah, sad Troni pa se tamo među da bude fasciniran. Baš, baš ne bih to spajao u istu rečenicu, ali ajde. Ovaj... Pa čekaj, uporedi sa bilo kim drugim i vidjet ćeš da, smo, da je i realno istina. What kind of Jedi Deviler is this? <laughs> a, a, a, si, a, čisovi force sensitivni kao mladi, ajde sad nećemo se lagati. A dobro, ovo je ženski časovi. Pa sve jedno. On, ženski. On, ima kontakt s time. Pa, ono, znaš, da. What kind of Jedi Devil is this? Kao, dobro, znaš. znaš, možda, možda nije video nikad uh, tako, takvu manifestaciju da nešto pa, toliko moćno u sili. Znaš, ono, ajde, možda on zna šta je to, ali nije mogu da predvidi pa vidi, od jednom trvo izlazi, razumeš? Dobro, i... slažem se, ali znati upravljati brodom kroz hyperspace pomoću sile, boga mi, nije baš ni to easy fit za uraditi. Ne, ne naravno, ali mislim da ovo možda... Nije, to je pomoći. samo uzmao Galen Marek do sada. A ne, čekaj, on nije više Canon, Plaki. Plaki. A, u svakom slučaju, ovaj, dakle, uh, Moff Gideon jednim jednostavnim ovaj, jednim jednostavnim uh, povlačenjem obarača uh, prosto pogađa neki... Zapravo, oni su bili postavili onaj i web top kojim su teli da raznesu celu kantinu. Pa ih je zapravo spasio IG i Manda je imao ideju da uzme da iskoristi, iskoristio taj, uh, taj top da... da zapravo... A pre toga je rečeno da je starija verzija tog topa kosila šok trupere rebelske. To da, hoću da vidim, istina. to hoću da vidim. I da je, i da je rešavala probleme na Mandaloru. Boga mi da, to neću da vidim to <laughs> hoću isto da vidim. Ovo, ovaj, u svakom slučaju, a, poenta je da Manda želi da iskoristi to protiv Imperije, što mu uslovno rečeno najpre polazi za rukom, međutim, Moff Gideon, a, pošto je tako pragmatičan lik, i odmah poletele su moči ka napajanju i laptopa. A, za koje bi možda čak bilo dovoljno da postoji neki roller droid, a ne samo Lazar će znati na šta mislim. Da se, da se poweruje i top, možda je dovoljan i samo jedan droid. Da, da, da. da. A to još nije izmišljen, znaš. znaš. BB droidi ne znam da su izmišljeni tada, znaš. Pa dobro pitanje je, da, ali u svakom slučaju bio, bilo, bilo, bio bi alternativa. U svakom da, da. slučaju. Da. <laughs> ovaj, uh, I na kraju zapravo uh, dolazimo do toga da, da Moff pogađa to, to, taj izvor napajanja za top i zapravo raznosi ovaj, i mandu usput delom. Ovaj, tako da... Ni bez, Beskar ga nije mogao spasiti. Beskar ga e, tu je, tu, je, tu je Manda dobio flashback na, na Blatoroga, kad ga je Blatorog odalamio. Da, da. Otprilike, otprilike. I onda je počeo, postalo nije samo I hate mad, sad je bilo I hate canons. zapravo, zapravo, cela serija Mandalorian mrzi novi kanon. Da, da, da. A, zato kažem I hate canon, a ti da. vidi da. kako ćeš da ga prevedeš. Da, apsolutno. Um, pa ajde, taj deo. Što imamo tu kao nešto što je možda zabavno? Pa ceo taj firefight je bio odličan. Čak i taj je bila hand, Čak i taj hand to hand ovaj, sa Death Trooperima kad se Mando dohvatio sa njima, to mi da. se isto svidelo. I ne znam da li sam dobro primetio, ali u jednoj sceni ja mislim da e, pogođen je Death Trooper, ali nije odmah pao. Ja da. ne znam da li ga, da li ga je to, ovaj, da li nije to, tu vidimo da taj njihov oklop stvarno možda da radi kad plot zahteva. Pa, da, pa znamo da je u Rogue One ono kad Base krene da ih, da ih rešava onog po jednog. Znamo Ali da oni će tu da pobi ono iz jednog hica. Pa su pa izginu. Zanim jedan koji je preživeo ovaj prvi prvi pogod. Ja mislim da ih on boga mi baš ono iz, iz, iz jednog hica što je isto radio i Kasijan kad je on bio onom firefightu kad su se pentali na onome Zapravo, isto iz da. jednog. Tako da znaš, ali ajde kako bi ja to pokušao da generalizujem i nekako da, da, da ovaj, napravim neki ono excuse, da ih je pogodio tamo gde su oko vrata, gde nisu baš ono da, naj Da, da, da. Eh, Ovo, ovaj, a Bejzova ona puška je bilo neko ono baš moćna, pošto ne ono, na onaj charge je, je radio puško, ono, na, nategne pa onda odvali, tako da, da, da, da, da. ajde da, da. kažemo to. Ali bili to, taj fight mi je bio odličan između ovaj, Mande i, i tih gde trupera, volio bi malo da su Storm Stormtrooperi bili malo kompetentniji, da su par nešto pogodili, ali opet, znaš, kao, znaš, to me ne, malo nervira, jel? Sad, pogodili taj, taj, su poentu trupera, da maše stvari. Da maše stvari, e, ali to je nekako taj jedan od Star Wars tropova koji nekako ne volim. Znaš, ono, Storm truperi su mašili zato što su, ono, main characters, pa ne mogu baš da pobiju njih. Ali onda je to postalo, znaš, mim sam po sebi i sad su oni loši, eto, zato što su loši. Znaš, i kako sad Imperija s tako lošim vojnicima osvojila celu galaksiju? Znaš, to mi je malo bez veze. Ovaj, što, znaš, ono, ajde okej okay, da, su ne, da su oni lošiji od Clone Troopera, ali baš da sad toliko ne mogu pogode, znaš, ono... Slažem se sa Lazarom, Isu više je... Malo, da, mislim da, da to, to, da, malo... Ličasno, da ti kreneš i da pustiš nesposobne ljudi, da ti pokoriš celu galaksiju sa nesposobnim ljudima, prijatelju, niko to ne bi mogao da uradi, koliko god da bude bilo šta da ima super vepane, ovo ono, ako da, ti nema... da imaš normalnog pilota i normalnog ono, trupera koji može da pogodi nešto, ti ne možeš da osvojiš galaksiju, brate. Ali, ne možeš, kako možeš da osvojiš galaksiju? Odličnom političkom manipulacijom. Pa da, ali moraš da održiš, ali moraš da održiš znaš, moć sa, sa, sa bar iole kompetentno. Šta, šta ako si jedina moć u galaksiji? što su oni zapravo i bili na kraju epizode 3. Ne, ne, Uh, ne, ne, ne, jeste, jeste, ali ono... Nisu imaš... bile jedina moć, bilo je tu još uvek ostataka droida, bilo je tu ostataka... Ali to je sve bilo džoka, da šta to... Je bilo Da. Ovaj, kako kaže, ovaj, send the message to the ships of the Trade Federation. All droid units must shut down immediately. immediately. A dobro, Kalani, Kalani je ostao, recimo. Da, dobro, jeste. Tako ali, da, znaš, to mi je malo taj neki Star Wars trope koji se baš ne sviđa. Mislim da su ga malo sad, eto, ako je neka negativna, da kažemo, ovaj stvar. Uh, ajde, okej, okay, ono, na početku epizode kao naš forica. Ali onda ti vidiš stvarno da Stormtrooper baš ništa ne mogu da pogode. Ovi ja. Da. normalni, ajde da kažem. Da. Ali, ali tako... Da- dobro, cijela serija je mimtastična, tako da mislim ne, ne, da je ovo bilo čak ali, ali, ali, <laughs> razumem, ali recimo voleo bi da, da dobijemo neku priču bar da vidimo te elitne Stormtroopere, one što su napali e, tamo. E, četiri... ima ja mislim, ako se ja dobro sećam u From a Certain Point of View, I made that shot ili tako neka priča, nisam to negde drugde pročito, gde je Stormtrooper u stvari pogodio svoju metu, ja se ne da. zezam. Jest, Neko je napisao celu priču samo o tome. Jest. A, mislim da je baš i ta knjiga u pitanju. I made ovaj, that shot. U svakom slučaju, um, sledi sekvenca u kojoj Karadjun eh, unosi Mandu nazad u kantinu i oni se ponovo povlače tamo gde su bili. I vidimo novu, uslovno rečeno novu vrstu trupera. Lazare, daću tebi čast, pošto si ga pravilno odmah. da, ovaj to je takozvani incinerator trooper ili... Flame trooper, flame trooper! <laughs> pa, kad bi se prevelo, to je ono otprilike isto i jeste na neki način isto, ali eto da se prodaje još <clears throat> igračaka. Naravno. Ovaj, eh, pa ne, o, to mi se sviđa, recimo mislim da smo ga prvi put videli u igri, tačnije eh, da, u igri da li ili Force Unleashed smo prvi put videli ili u prvom Battlefrontu u ovom mislim rebootu 2015. neka te dve igre eh, smo baš videli te Incinerator trupere. Uh, Eh, ali bilo je lepo videti novog trupera kog još nismo videli pre, onako ono live action i stvarno on ono tamo pali, žari pali. Tako, to mi se svidelo i ono naravno jodling tu spašava. Mare, molim te, uh, hoćeš li, imaš tu čast da otpevaš onu pesmicu molim te. Ne mogu, malo sam promukao, može Filip u moje ime, pošto je Filip bio kao autor sa mnom, napravili smo još jedan muzički mim, pošto sam ja malo pauzirao s muzičkim mimovima za Star Wars, e, e, nešto nisam bio baš u, u fazonu da bacam e, pjesmice u Star Wars, ali evo može Fiće će da vam otpeva našu muzičku produkciju jel te, za ovu epizodu. Da, Tako da, da Fiće da, samo napred. Muzička produkcija. Kako smo rekli? Uh, gori, gori vatra, vatra. Sad kad nama. Sto, uh, ide jodling u pelenama. Ide jodling u pelenama. <laughs> prelepo, bukvalno prelepo. Ne može bolje. Ne može bolje. Samo što, samo što jodi ne može, jodi u vatra ne može ništa. To je bitno. Zato što je sila njegov saveznik. Ne, zato što mu je sila saveznica. Ne, da? ne može. Da, da, može, ajde, kao, gledam, gledam Rimu ali ne ima rimu, ha, ha, ha. Nema veze, ne veze, će da napravimo pjesmu jednu celu o tome, če, pa da ćemo da, da snimimo... Će da napravimo pjesmu, da. Će da napravimo specijal, samo pjesmu o ovome da pustimo. Pa, uh, da, možemo, še, možemo to sad reći, mislim, A, recimo... planu, je, planu je da napravimo jedan specijal u kom ćemo da sjedinimo Holofet i Meme Council i sve naše mimove i, i pesme i sve živo ćemo u tom uh, ćemo u tom, u tom specijalu da onako da, da navedemo jedno za drugim. Pa. A, recimo vidiš, mislim, uhatit ćemo se po, posle, to, ta scena je malo kasnije, ali uh, evo sad kad smo već spominjali te pesme, mogli bismo neku epsku pjesmu uz gusle, recimo uh, Smrt IG 11. Obavezno. Obavezno. Vidiš? Uf, Uh poradit ću na tome, poradit ću na tome ovih dana, napisat ću neku pjesmu, pošto sam inače pesnik, inače pišem pjesme, mogu i sad, sad ću napisati pjesmu o IG 11-ici. Eh, znači sad je Mare Filip Višnić. se znači, ili to grne, znači idemo, idemo, ili to grmi ili se zemlja trese i ljudara more o mramorije, grmi, se zemlja trese i ljudara more o mramorije, već to IG pelene menja. ne, Ne, Nate Grmini trener... Tre... Elem. Protiv žao mi je, ne može protiv Kalena. Ne, ne, ne, ne, šta je, šta, šta kako ide ono, uh, šta je ono belo u daljini, kako ide, kako je ta počinje ta pesma? Uh, za, has, mislim da je Hasan Aginica je u pitanju. Uh, šta je ono belo u daljini, belo truper, maši svakom niti, niti je Stormtrooperski armor, Da li je sneg ili Stone Trooper Niti je armor, Storma ti Stone Trooper armor, već... <laughs> već kantina, već kantina, već kantina na manjača otpusta. Joj, napravit ćemo mi, ovo će biti pravi, we shall write an epic tale. To, we shall write an epic tale. Znaš, ovo je ciklus. Post, imperialni post, ciklus. Ne, post, endorski post, post, post, post, post, post, post, post, post, to, to. to. post, post, e, da. Ovde sam ja ponovo digresio. Bože, plašite me. Vi mene plašite, ali dobro, napisaću pjesmu i bit će postavljena ako naš visoki sit Lord uh, e, vlada dozvoli. Ako nas vlada ne ubije kada čuje. A, da, u svakom slučaju, to... a, Manda biva, a, e, Manda se, Mandu prenesu nazad, odnosno Karadion ga prenese u kantinu. I tu vidimo konačno taj interni sukob. On uživa da bude manhandlovan. <laughs> Ozbiljno. <laughs> Izvini, Mando, mi dolazimo, i dolazimo, bolje. dolazimo, I dolazimo do konačno tog prvog uh, ozbiljnog, ozbiljnog problema za samog Mandu je uh, žele da mu pruže prvu pomoć, međutim, on ne žele da mu se kaciga skine. I sad, izvolite, gospodo, znam da je to goruća tema, Mislim, mislim da i G ima nešto da kažu. Ovako, mogu ja prvi, molim vas. Ajde. Hoće, mo, hoće, ja mogu ja prvi, IG, molim ajde, te. Ajde. Duš malo. Samo ću da kažem, znači, oni su da. Mando je rekao, bješte djeco, ostavte me, ću, čuvam ja vama ljeđa, vi spaste dete. Oni su rekli, nećemo bona, imate spasmo. To je bilo ono klasično, uh, negati, e, glavni lik hoće se žrtvoje za svoje prijatelje i tako to. To mi se svidelo, to treba da postoji. To to je očekivano od Mande, da se ne lažemo. Ono što je meni mnogo, mnogo, mnogo, mnogo brda smetalo, je bio moment kada su svi otišli i kad su samo IG i Manda ostali i IG odlučio da ga leči. Zašto, man, zašto IG sad umesto uh, eh, jel te, neki kiselini ili tako nečega prska bakta sprej jel te, ili ti bivacin. Da se ne lažemo. On uzme, ne govori Mandu, a pa bivacin, ono čudo za Bože, ne znate šta je bivacin, u kom vremenu vi živite ljudi. Naravno, ok, nebitno. Ono čudo bre što prskaš kada ti se ogrebeš pa ti ide krv pa zaustavi krvarenje što je bio A, ranije dobro, praš. A uzmeš znači, rakiju i staviš. pa dobro, ja pričam... A rakiju zapravo, med... sad mi jasno, dobro. rakiju, rakiju, to rakiju, Rakiju, ja pričam, e, to, to, rakija, rakija, elem. E, connecting, connecting people. Ma, da. Rakija, connecting people, Mando, connecting people. Tova, uh, e, kvilova, kvilova, e, rakija. Joj, Kvilova rađa. Kvilo, Blur... Kvilovača. Može, može. Kvilovača. Ele, uh, Blurgovača, bre. Blurgo... Blurgovača. Kvilovača. Ja, e, jo... Elem, uh, uspeva, uspeva IG da ubedi Mandu da mu skine kacigu, zato što mu kaže, Manda mu kaže nikad ni pred, ni pred jednom osobom, jedno živo biće me nije videlo bez kacige od kad sam dao taj moj zavet, od kad sam se zavetovao na večitu nevinost kacigom. Uh, i ovaj kako nevinost lica od Kasani Kacigu i IG koji mu odgovara ni živiće, tako da može. I, izvini, izvini, izvini. I, i, i tu dolazimo do moje liste broj 2. Reci, brzo, imaš dve e, brzo, da Brzo, brzo, brzo. Uh, IG-11 tu kaže ja nisam živo biće. E to onda direktna kontradikcija na L3 koja se bori za prava droida, za ovo ono, što je ovaj u stvari sad pokazalo da druidi stvarno nisu živa bića u pravom smislu reči, tako da njena borba za prava druida je bukvalno idiotizam jedan. Mislim, znam da se to dešavalo i u Legendsu, da je to čak si tripio jednom vodio jednu revoluciju druida, ali ovaj, samo sam eto teo, teo da kažem. Ovaj, zapravo... Ja i podržavam revoluciju druida i Han Solo i solo film, to nije problem. Ne, ne, ne, ne kažem. smatram da je to super urađeno solo. Ali kako se zove, da, dokazuje se da droidi nisu živa bića. Da. Iako imamo Uh, Extended Universe gde postoji IG-88 koji postaje, koji ima sentient i koji svašta nešto, ne, nećemo sa tome. Mislim, neće sad da uzimo one lepše IG unite. Uh, Da. Ali, hoću da kažem, on mu skida kacigu e, i tu vidimo, ba, ba, ba, bit ću odvrtan, ali šta je to, neka kombinacija kebe, bore čorbe, a, e, još par tako gokosnih rokera masnom kosom, e, sa malo onako španskim crtama lica, jer te vidimo Pedra Paskala, koji ranije nije hteo u prethodnoj njegovoj seriji da stavi kacigu na glavu, a sad neće da je skine s glave. E, ali <laughs> eto, to, to mi je mnogo, nije to slučaj ono naučilo dete na vreme kako šta treba da radi, ali ono što je meni mnogo smetalo u toj situaciji, u toj sekvenci celoj, e, je bila, je bio, bila stvar koja kaže e, ta faca mi ne ide uz mandu. Druga stvar, nisu trebali da mu skidaju kacigu po mišljenju, mislim da je dovoljna demistifa, demistifikacija za ovu sezonu bila to da čujemo njegov sad sob backstory i mislim da nije stvarno bilo neophodno da se skida kaciga sa Mande, ali dobro. E, druga stvar, pošto Mando kada mu skinu kacigu biva prskan e, bivacinom ili ti kvilovačom. E, blurgovačom, blurgo. Blurgovačom, dobro, meni lepše zvuči kvilovača kao po ovome koje je napravio, ali dobro, da. blurgovačom. E, moram da priznam, ok, kao sve to cool, a onda on krene da pridi i njegov glas i, i ta kaciga, i, taj, i, to, ta faca, znači taj ozbiljan, duboki, genijalan glas. Jedno do kraja epizode kad čujem Mandu kako priča, meni, meni se flešuje naš Manda, kako ide ona faca, ona jeziva i, i, i i tako mi ne ide. To su mi te još dve negativne stvari za ovu epizodu, koliko njegov glas ne ide uz njegovo lice i koliko je njegovo lice nepotrebno da se sada pokaže u smislu trebalo je da ostave, da to bude, kako se zove, još malo skriveno, jel te, da, da, da ne rade toliku demistifikaciju odma, ali dobro sad, šta je tu je, dobili smo šta smo dobili i, i to mi je nekako bilo baš loše urađeno. Sviđa mi se što je on malo popustio, čak i kad mu je droid, znači kao uspoje da neko nađe konekciju s droidom, što je ono, character development, jer on mrzi droide, i onda da. tu dolazi najbolja stvar na svetu, tu dolazi njegov flashback, na, na svorm mandalorijanaca koji njega spašavaju, ono što smo pominjali za, e, de, za Death Watch, vidimo kako Manda postaje deo Mandi, kako Manda postaje Manda. I to mi se mnogo svidelo i to je nešto predivno i tu sam uživao. E, sad možete vi dalje, slobodno, ja sam izbacio sam vrenet iz sebe. Ako dođe još nešto, ako me podsjetite, I will feel, I will feel free to just spin and, and continue renting. Vidi i meni se to sa facom njegovom, ja sam to rekao još isto pre nekoliko dana, ono čim sam odgledao epizodu sam bio u fazonu zašto su mu otkrili facu, ne liči uopšte, a da ne pričamo o tome što se ispostavilo da to stvarno jeste, tako reći, Pedro a face, ono kao, ok, došto nema ni faktor iznenađenja čak, ono kao, znamo već kako Pedro izgleda i sve, meni je bilo zanimljivije, da su čak stavili nekog drugog glumca samo zbog face, a sa druge strane, kao što smo opet rekli, nije ni on, nije ni Manda izvorno Manda, tako da isto ko sa imenom treba i ovde to uzeti u obzir, da on ipak nije, on je ipak, kako ja da kažem, postao jedan od njih, nije rođen i onda ono, kad sam to uz obzir malo, malo mi manje smeta nekako i faca i sve, uh, Ono što meni više smetalo je, e sad ja ne znam kako te kacige funkcionišu, tako da obavezno, molim vas, isprite me ako grešim, ali nekako mi tako ne ide njegov glas bez kacige i sa kacigom. Nekako, ne znam. I čak mi nekako ne ide ni odnos glasa i face nekako. Ne mogu da zamislim to sve jedna osoba. To je, to je meni više smetalo, jer sama scena je sa strane tog nekog character developmenta i tako toga. Generalno, možda nije bila jako neophodna, slažem se oko toga da nije bila skroz neophodna, možda nije ni opšte, ali ajde, bar, ono, bar nije loše urađena. Mogu biti loše urađeno generalno, ali nije, bar nešto dobro u celoj priči. Mene samo više to sa glasom brine, jer nekako mi je malo, malo mi je omašena priča. Kad znamo kako izgleda i kakav glas ima nisam, nisam uspeo tu neku konekciju da napravim. Šta im isto o tome? E, u potpunosti se slažem s tobom. E, za Kacigu, ovo što si pitao, da, Kacige mogu da malo alternuju glas onoga ko... Da, ja sam da mogu malo, ali učilo mi se na, prvo gledanje ali... da je velika razlika. Pa, Nekako bila mi je prevelika razlika, da. Nekako i kasnije taj duboki glas koji čujemo kroz kacigu meni ne ide uz njegovu facu, ali... Upravo, da, da. Da, da, da, da, da razumeš šta hoćeš da kažeš, vidim, mm -hmm. vidim s koje tačke gledaš da pristupaš i, i slažem se s tobom. Sa, sa kog point of view-a? Certain point of view-a. Da. To, to uvek je neki certain point of view u pitanju. Ej, to mi se mnogo sviđa sa Star Warsom što je sve certain point of view. E, to. Možda znači, bude evo, ovako, ovo, ovo, ovo, ovo je bio shout out, ovo je bio shout out našem vladi, koji je veliki inače verovatno fan te knjige. Ja verujem da je veliki Ogroman. fan te knjige. Najveći, fan. Najveći. Najveći fan. e, to mi je drago, pošto još nisam stigao s njim mnogo da se ispričam, verujem da mu se mnogo sviđa. Jedva čekam da pričam s njim o toj knjizi. Obavezno, neš pogrešiti. E, hvala vam na savjet, momci. Će se a bildu, ako budeš buildu. uspio da iscrpiš ikad temu, ako je to moguće, from a certain point of view, obavezno spomeni Forces of Destiny. E, da. E, to, to, to najviše. Jer Force of Destiny su fenomenalni, ja njih toliko volim. Kako da, su lepo za <laughs> Pogotovo kako su uradili Anakina, did you just assume my gender Skywalkera? Tako je. Da, obavezno to, to vlada to... najviše voli. E, pa super, hvala vam na savjetu, momci, stvarno ću popričam sa Vladom na sve ove teme, nadam to se da su ovo emisiju. Onako, nadam se, evo, shout out Vladi, da, da očekuje od mene kako se zove početak ove konverzacije i jedva čekam da uđemo u dublju diskusiju na ovu temu. Baš mi, hvala vam, momci, stvarno na savetu. That's the evilest thing I can imagine. <laughs> ovo je tako bilo... <laughs> Prelep. U najmanju ruku prelepo. A kad Marko radi, Marko zna šta radi. A, e, dobro. IG poprska mandu, ovaj, blurgovačom, kvilovač, kako god hoćete. Uh, ko, ko, kako, kako voli, izvoli, kako već. Uh, I ekipa se zaputi kroz te mandalorske um, kako mu to da dođe, podzemni tuneli neki, nešto, na, nešto na taj fazon. Ovaj, tako da, u principu, ono što je zapravo tu zabavno je što oni dolaze do, krećući se kroz te tunele, dolaze do jedne uh, scene koja se vratno nikom od nas nije dopala, a tu je gomila mandalovskog oklopa na gomili sve uništeno. Mm, osetio sam, znači to... To mi je bio, da, da, osetio sam delove svog tela kako otpada i padaju u istu takvu hrpu u tom momentu. Toliko me je bolalo, iskreno, toliko me je bolalo. Bilo je, bio, bio je super moment, ali me je bolalo. Znači, bolalo, prosto ne vredi. Elem, hoćemo da pričamo o tom, o tom momentu. Minut čutanja za Mande i onda pričamo o tom momentu. to u montaži sam. Pa, pa, pa Lazar, od, od, od svih ljudi sam očekivao od tebe minut čutanja, znači strašno. Pa, znaš kako, to sam ja odradio kad, gledajući, znaš, znaš pauzirao sam minut ja i onda sam, sam nastavio. To sve vreme gledajući. Ne, Nisam naravno, naravno. ništa da pričam, da nešto ne propustim. Naravno, naravno, ali, morao sam čisto ono, znaš, da, da, da, da pauziram, da ono take it all in, znaš, i <sighs> može da, možemo nastaviti. Mm, ali samo bi se... Baš, bilo Samo bi se vratio na ovo za, za lice ovog Bilo, Pedra, Kas, Pas, Pedra Paskala. Ne mogu da kažem. Ele, ono što je mene zanimalo, pošto sam ja odgledao tu epizodu možda četiri puta, uh, mene zanima, pošto sam baš onako proučio taj oklop, uh, uh, vod, šta vi pretpostavljate da se sve tu izdešavalo. Znači, od kad je bio onaj Assault Mandaloriana iz koje četvrte epizode, pete epizode, treći. do ove treći. osme epizode. Treći, odatle da, treća epizoda čoveče. Bilo davno, bilo pre skoro mesec dana šta ću. Ali šta, šta vidite da se desilo posle toga, šta se sve izdešavalo, pa su onda, jel te, došli do momenta, imamo hrpu oklopa i ne znamo šta ćemo sa njim, to jest, idemo da recikliramo. Došli. Dobro, mandari su zelene, to mi se svidelo, recikliraju, to je bitno. Da, došli, pa, su, došli, su, došli su za stopno koji zapravo znaju da pucaju. Da. Pa ne verujem da bi tako lako Stormtrooperi skinuli... Ja, ko zna koliko Stormtroopera izginulo, znaš. Da, to ne znamo. Ima sigurno neki balans. Ono. ne, na, mislim... 100 mandaloraca došlo 5672 stormtroopera i od tih 5672 stormtroopera izginulo 6572 stormtroopera. I 100, 100 manda. Znači ne čak 100, Pazi, moguće... neki su se izvukli. Neki su se izvukli. Mislim, Mislim, pazi, da, rekla, rekla je Kovačasa da su se neki izvukli. To, me, to je ono što me zbunilo, znači neki su možda zbrisali, neki su možda samo povukli pametno, ono, tactical retreat, što mi isto bilo ok, ali me zanima e, e, da li mislite da li je naš e, najdraži Mando Skrnjače preživeo? Ili ti ja. veliki Mando sa oklopom? Pa, da nije za njega bilo bitno. Da li je on preživeo ja mislim da je on preživeo. puškom? Ja mislim da je on preživeo. A bilo bi glupo da ubiju oba, oba lika koje je vojsovao John Favreau. John Favreau, da. Pogotovo što je ovaj paz Vizla, isto se zove Vizla, znaš, pa možda tu budu napravili neku foricu posle u nekim drugim sezonama. Pazi, Tako da, ja mislim da je on... vodimo istorijom Vizla, Vizla su navikli da umiru. Pa naravno, da, ali mislim da ne bi off-screen bili, znaš. znaš ne, ne vrlo da bi off-screen. Da. To da, to da. To da, lepše je bilo kada uzme Darth Maul i probode ga i ubije ga. I to je se odsečem u glavu. To je bilo pa, mnogo lepše. Pa vidi, samo čuješ palju. Do it. Do it. Ale, <laughs> palje. Ovaj- da, u svakom slučaju, ovaj, ta scena onako baš ostavila gore s ustima. Međutim, česa je živa, jej! Da. Pa česa uvijek živa. I That prosto vidimo da, prosto vidimo da ona zapravo ne želi da da ode i želi da sve te oklope, što si rekao ti Mare, oni se... Reciklir. Ovaj, hoće da reciklira zapravo, da se to ništa ne baci, da bude održivo, održivi Hala. Da. razvoj, održivi, održivi razvoj, razvoj, održivi tako razvoj. Je. Da I... Ej, Vidiš da je on u 21. veku. Da, pa. Ovaj, u svakom slučaju ovaj, vidimo sad moment gde će da ona Mandi uh, um, daje instrukcije šta bi on trebao da radi dalje. U smislu šta da, je... Da, ja mislim da je to više bio savet možda ili poslednji kao... Pa ne, ja mislim da su to instrukcije u smislu uh, prema, prema mandal mandalorskom, odnosno pa mandalorskom kodu, uh, šta je njegova dužnost sada da uradi, obzirom da je spasao Jodlinga, odnosno da je Jodling sada toliko njemu bitan uh, deo ovaj, njegovog života. života, da. Tako da... I onda dobije svoj krest. Tako je. A, taj moment mi se mnogo svidio. Da, da. I dobio je, dobio je svoj krest i dobio je, kako se zove, da je on sada, da on ima svoj klan mandalorijanski, a Clan of Two. Dakle, da. Rule e vidiš to sa, sa, klanovima, sad mi nije najjasnije, znači oni dobijaju klan kad dobiju taj krest, ja sam mislio da će oni kao da budu deo tog nekog većeg klana, već postojećeg. Znaš, pa, me malo... Da, ali ovaj veći klan postojeći je malo otišao u tri lepe, da. nema ga. A dobro, da, jeste. Pa dobro. A ono, ja bih mu dao neki, ja bih mu dao ne, ne, neki, neki naziv bi mu dao, ne znam, ono, klan, klan, zato, zato kažem, Latorog jebi ga, ne znam. Da, da, što, klan Matterhorn može da bude baš cool. Da, ali vidiš, nego klan of Two, to mi je nekako malo, ono, meh, iskreno. Meni je to super. Što pa započinje, ne možeš ti da počneš klan sa pet ljudi, ti počneš sa dva. Ne, ne, znam, znam, znam, ali da, da neki naziv da su im dali od... Da, pa dobro, oni će da imenuju. How do we rebuild the rebellion from this? We have everything we need. Joj! Nije to e. slučajno. Nije to da, da. slučajno ništa. Ali kao što rekoh, uh, Clan of Two, Rule of Two, nije to slučajno isto takođe. Uh, Naravno, sve je of Two, tako radi Star Wars. Tako A Star je. Wars of Two. Uh, uvek je, uvek, always two there are no more, no less. Uh, a, Tako je, a Mandalorian jodling, and the Yodling. Yodling i beba. Da da, da, da, The Child and the, child baby. baby. The Child and the Baby, tako je. Uh, Always two there are a da child and the baby. Tako je. Uh, pa me se onda strašno zanima u celoj priči ovaj sitova ko je child, a ko je baby. <laughs> Ovaj, ali dobro. Legus je uvek tata. Legus je svima tata. Um, o tako. Kad nikad Osim ne znaš ko ti otac, sigurno, sigurno, sigurno iz, iz, izgovore da je Plegis. Da. Tako da tu greške... Naravno, naravno. Pa Plegis je tehnički otac i od Rey. On je bridovo Palpatina da dođe do te mere dokle je došao. Mm, pa Plegis je otac svima zapravo. Ove, ovaj, I Odi svima. Ove, ovaj, tako da, da, prosto... Um, na kraju ekipa uspeva da pobegne do te uh, reke lave gde su se igrali The Floor is Lava. I, e, ček, čekaj, nismo, nismo spomenuli šta je e, zapravo, e, ovaj dobio Mando zapravo, na poklon. Zapravo, Mando je dobio još uh, jednu jako bitnu stvar koju je želeo još od treće epizode, a to je Jetpack. Rising Phoenix. Tako je. Uh, jetpack. I have to get one of those. Tako. Da, da, da, da. da. Dobio, Sad je dobio. Ispunjena mu je želja sad još više liči na To me novogodišnja želja zapravo bila, da. to je Deda Mraza tražio. To je Deda Kovačesa dala. Deda, baba Kovačesa. Baba, baba Kovačesa. Sad, sad još više liči na, mandal, na ovog e, Boba Feta. Jesi vidi sad kad stavi, kad stavi ovaj... E, upravo si više liči na Boba Feta, ali u toj istoj epizodi smo videli jednu stvar koju ću posle da prokomentarišem, neću sada da preskačem, pa ću onda se pozovem na ovo, tako da upamtite da imam nešto da se pozovem nazad. Ajde. Elem, oni uzimaju, nastavljaju da beže kroz tu do te lave, ali tu imamo jednu malu sekvencu, jedan mali filler, gde vidimo trupere koji stižu do Kovačese. I onda da. vidimo šta je u stvari mandalorijansku meće. Znači, naš Mando, naš Boba, a, a, naš Previzla koji je matarao Saberom, niko od njih nije uradio ovo što je ona uradila. Ona je uzela alatke za kovanje i iskovala sudbinu tih Stormtroopera. Jednog je čak i reciklirala. Zakovala sve. Da. Jao, ta reciklaža, to me je baš zabolelo, znači oštetila je Beskar. Ako je još bilo Beskar unutra, onda je uništila Beskar. Au, da, da, od onog plastoida. Da. Beskar, da. to neće baš biti lepo. Neće lepo baš da ispadne ako se umešaju da, da. Beskar i plastoid. Da, da. A pa dobro, možda je ona to očistila, znaš, dok ove nisu došli, sve pripremila. Dobro, možda i očistila, da. Možda je znala da, da može... da je čistunac. Pa da. Ovo, stvarno, rešila je te Stormtroopere baš i to sa, sa Čekićem i, i kleštima. Ovo, kako sam u sekvenciji. A e, ja sam mislio da će da, da pogine čak. Da će da je ono da je na kraju ono overwhelmuju i da će da je ubiju, ali opet Stormtrooperi su je pa napali. Pa možda i jesu. Možda i jesu kasnije, to mi ne vidimo na e, sceni. Ne, ali ne verujem da bi to ostavili uh, off screen. Da, off screen da se dešava, da. Ne verujem, ne verujem. Pazi, ostavili su smrt Boba Fett off screen. Pa e, ali, ali on nije pog... Ali on nije pog... Ali on nije pog... <laughs> Aj, joj. ja se izvinjam, ovo je bilo jače od mene. Ja da ste dočekali vas dvojica, ponovo tu istu priču. Ovaj... Ali ja obožavam, ali problem što ja obožavam Boba Fetta, stvarno ga obožavam. Ali, ali ne mogu da vidim da razumijem ljude koji ga obožavaju samo isključivo filma. da, ja samo tvrdim da je u filmu nije bio ništa posebno. U svakom slučaju, Kovačesa zna način na koji treba da se reši Stormtroopera, because that is the way. Um, Naravno, pa vežbala je ali onu jednu kako onu jednu masku razbila, znači bukvalno odvalila ga da, po da, onoj da. kacigi, ono raspalo se totalno. To mi je bilo, da, da. To mi je bilo fascinantno gledati. Ovaj, šta ti, šta ti je devojku bundi, a? Nema spredanja. <laughs> a, da, da, da. Ovaj, da. E, tako da, da, oni dolaze do tog, e, do tog, e, te reke, gde su se igrali The Floor iz lava. E, I onda smo videli... IG tako... ne ume da igra tu igru. IG znači, nije ne shvatio kako se igra ta igra. Da, ali ono što je meni ovaj zapravo fascinantno je ona abominacija od droida. <laughs> da, da, onaj R2 jedinica sa, R2, sa nogama. R2, General Grievous i R2 Ditu su imali dete. Uh, ne, ne, ne. Uh, to, ja, sam, ja, bi, ja, bi, ja bi to nazvao Astromek Gondolier. <laughs> Da, da, da, da. Strašno. Znači, on, ono je tako Ona je tako... Ona je tako, ne, prosto ne znam kako bi... ne mogu. Znači, prosto ne mogu. Ove, da. šta, da. kako, kako, čovek da, kako čovek da to prokomentariš uopšte? Tu pojavu. Znači, to gondolijera? Ono, pa, Astrom je gondolijera, da. Da, da, da, da. Pa, ali, ali ja kažem, to su Grivus i Artuditu su imali dete. Šta ima čudno? Artuditu ima dete sa ovom, sa Dead liči, Star i dobili to, smo BB-8. Meni, meni, meni, meni, više liči, meni to više liči da su K2SO i Artuditu imali dete, pošto mi to liči više na KX2. Da, da, da, nekako, da, da, da, tačno, tačno, i, i to je tačno. Ovaj... No, da, ali Artu 2 je tad već bio u Ili ne, ne, ne, ne, ne, ne, K2SO i Chopper. K2SO i Chopper. Ju, ne, Ditu pravi decu. Ditu pravi e, decu, e, pa to smo stavili, to je uvijek. Pa sam samo, samo onako, samo kako sam rekao, prvo Ditu i Kate, tu sam pomislio, I find this explanation vague and unconvincing. Uh, da. Ehm, kako drugačije? Kako drugačije. This is the way. Um, This I u principu, gledajući, odnosno putujući niz, ove, ovaj, bacila si sve niz, sve niz rijeku lave, uh, evo ti muzički mi. Joj, um, počinješ ko ja. Počinješ ko ja. To je to. A, kako se zove put... I, i, kako su išli tim... Tom gondolom njihovom. A, uz... Ovaj... Videli su da zapravo ih čekaju Stormtrooperi, odnosno Manda je pomoću svog infra koje god. Volhak. Volhaka može i tako. To Video... Superman ne može. Da, da. E, videli su da zapravo ovaj, Stormtrooperi čekaju izvan, uh, izvan te pećine. I tu je zapravo... Ima jedna pećina stroga u kojoj živi mandaroga. ne, izvini, u kojoj živi IG Roga. IG Roga. Pošto je IG izašao iz pećine posle i rešio stvar. Ima jedna pećina stroga u kojoj živi Blato Roga. Ba, au. Joj! a ja sam, a ja sam valjda, razumete, bio jedno veoma hrabro dete. Ne, bio je jedno veoma hrabro beba. Da. He's the baby. A, istina. A, u svakom slučaju, um, izlaze, izlazi i IG odlučuje da uradi ono što nikad ranije nije imao priliku da uradi, a to je želo je taj self-destruct. Želo je da bude, želo je da bude kamikaza, želo je da bude Uh, Japanska proizvodnja. Naravno. Uh, Dobro dok nije kineska. A, u svakom slučaju, ovaj, dožive da moment da bude, da bude ovaj, kako se zove, bombaš Dobro, nastar, izvini. Bombaš sam ubica, dožive da, da bude to. I prosto, uh, zakoračio je u lavu, uh, išao je, išao je putem vatre, I po izlasku iz pećine se detonirao i ubio sve Stormtroopere koji su se tu nalazili. Tako bi svojoj ekipi ovaj, pročistio put uh, dalje e, do, ali, do, do Razor Cresta. Tu, tu vidimo jednu veoma lepu, tu imamo jednu veoma lepu moment, vidimo jednu veoma lepu scenu gde Mando pokušava da ubedi IG-a da ne ode, da to ne uradi, i govorimo kako im je neophodan, znači Mando koji je mrzao druide, nije mu verovao ono trust him as far as he could throw him, tipa sa katapultom, uh, ono, ali, a sada kako se zove, već ono želi da ga zadrži, ne želi da mu bude ništa nažao, da mu se ne desi nešto loše. Vidiš da karakter IG, development opet. A IG on, kaže kaže da je, da je Loši. I kaže mu IG da je tužan. Kao, da. kad, kad mu je rekao da, da ne ide, kao you are sad, kao ne, ne, ne, nisam, nisam. Tako da vidim, a IG vratno ima te neke skenere, ovo ono, tako da on može da vidi pa da, te... Zato što je sada, sada, sada, sada, je, da. sada, je, bol, sada je IG bolničarka. Da, da, da, da, pa tako da to mi se svidelo. To, I nekako ono, baš je bio heartfelt moment kada ono ide onako kroz lavu, ono propada sav, ono, da. topi se iznutra i onda se distraktuje. Neko, e, ali, bilo to, mi je, to, to je moment, nije, nije shvatio kako se igra Flor iz lava. Da, da. da. Odluč, odlučio da ignoriše pravila prosto. Um, zarad sobstvenog užitka. Uh, U svakom slučaju, e, nakon te detonacije ekipa izlazi iz pećine, međutim, nije kraj nedaćama. Kad su začuli e, jedan vrlo lep zvuk, a to je naravno zvuk TIE Fightera. Zvuk TIE Fightera. E, Mofa Gideona koji prosto počeo se obrušava na njih i da ih gađa. Međutim, onda ispostavilo se da bez koliko bio pragmatičan i čuvao resurse, uh, u toj situaciji Moff Gideon baš nije bio nešto uspešan pogađajući ih. Mislim, naravno, to je deo story, ovaj, pričanja priče, ili prosto neće sigurno da ih ubi jednim pogodkom, ali prosto... Ovaj, i tu mi je pa da, realno, je, to bi bilo glupo, zamisli. Da, bilo je zabavno kad je, kad je rekao... Saš kad... jednim pogodkom. Da, bilo je zabavno kad mu je rekao, kad mu je rekao Griff Karga, uh, do your, do your magic hand thing. Da, da, da, i još pokaže tri prsta ovako. Da, da, da, da. da. A ovaj mu samo makne. Da, da, da. Znači, ali Odling OG troll. Ove, Dobro, ajde, i, i Odling je meme master, troll master. To, istina, istina. I sad, ovaj, naravno, Manda ima ideju šta će da radi. Naravno, proficient je sa jetpackom dovoljno. Uh, mislim da sad tu ima neka ideja koju mislim da je Lazar teo ili koja već teo da se dotakne Marko. Znači, e, ja sam, ja sam tu htio da se dotaknem. Uh, Tako, vidi se, on je prvi put sad letao jetpackom nakon svog detinstva kad je trenirao u tom Phoenix Force-u i opet koristi jetpack bolje nego Boba u filmovima. Lazare. Ne bolje od Džanga, ali bolje od Bobe sigurno. A bome i Django se nije baš nalazio sa jetpackom. I on je bolji od Bobe. I Django je bolji od Bobe. Fazon, kad ga obi van onako na onaj kanap povuče pa ga sruši na zemlju pa mu jetpack odleti s leđa. Nije se ni Django baš tu bio nešto pretarano uspešan sa tim jetpackom. U areni je bio okej, okay, ali pre arene... Pretarano, ali tu je. Bo, Manda je najbolji sa jetpackom. Mando je najbolji sa jetpackom. Naš, e, e, naša tegla parica ili tegla dinara je najbolji sa jetpackom. Jao. A, da. E, prosto, ovaj, on e, se, kako to, mislim, dobro, Mandalorijani su, odnosno Mandalorci su što se kaže, ono, pravi ratnici. On kad vidi ovaj priliku i vidi izazov, prosto žele da to uspe, da mu to sve pođe za rukom. On je poleteo odma, pragmatičan je bio, znači odma, odma je prešao u akciju, poleteo je, zakačio se za Gideonov TIE Fighter i u maniru, verovatno, najdestruktivnije Mandalorke pre njega, Sabine Wren, odma se dotakao za eksploziv. Uh, i zakačio ga e, za... to mi nije bilo jasno, tu imamo problem sa kontinuitetom, ja se izvinjavam. Samo kad se pomenuo eksploziv. Znači, e, kad su bili u kantini, kad su trebali da razvale onaj put do uh, ovog da, e, kanalizacije... Da, česa mu je dala. česa mu je da dala. česa mu je dala. Evo, ona, ona rekla, da, nisam... šta vam treba, i on je se uvatio ja, za, da, za eksploziv. on se uhvatio tad za eksploziv, da, da, da, da, da, viš, prebacio sam se, zaboravio sam na tu scenu. Da, da, cool, cool, cool. Pa dobro, on je eksplozivna ličnost, to je normalno za njega. Elem, uh, vrati se, izvini Filipe što sam te prekinuo. Eksplozivna ličnost. Uh, <laughs> u svakom slučaju, da. Uh, A jesam pandalor ili nisam? Pa jes. Mislim, stvarno. Pa jes. Trudim se. Uh, zakači, zakači, ovaj, zakači taj nekače tu bombu na, na levo krilo, čini mi se, tog TIE Fightera, koji potom eksplodira, uh, odnosno krilo eksplodira i sam TIE Fighter se uh, sleti negde, negde u neku dolinu dalje. Ne, eksplodira. Ali to je ono sletanje, ne ne, ali to je ono sletanje tipa Anakin Skywalker, da. kada eh, obi ga pita you call this a landing, i Anakin koji je fazonu, well of course. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, we crash the ship your way. Very funny. You're still flying ship. You're Still flying a ship. E, upravo to. Joj, joj, joj, joj. Budući da je preživeo, čak možemo reći another happy landing. Another da, happy da, da. landing. Um, e, mislim, to, to je tu, trebao ti, da kaže tu, na kraju. Tu ti imaš problem, IG, to znam. Sa another happy landingom. Da. Ajde. Jel ima nešto sa čima IG nema problem? a ah, sa Baby Yodom. <laughs> I sa Self-Destructom. I sa Self-Destructom. I sa Scout Trooper. I sa Scout No, da, nemoj tako, ja sam da naglasim par stvari koje mi se e, ne dopadaju, sve ostale pod Trooper radili. A scout trooperi su mimo, to uopšte poznato, mislim čak i scena kad maše onu konzervu, ono šta li je već, ne sećam se više bukvalno. Neka, čak... neka, neka elektronska komponenta je u pitanju, samo pitanju. Da, neka. Čak je, njiho, čak je i ta scena sprdnja na račun njihove zavidne preciznosti. Njihove zavidne korisnosti. Um, I korisnosti i preciznosti. Tako je. Ali ajde sad, znam, znam da si čekao svoj moment, došli smo dotle, izvoli, Moff Gideon i TIE Fighter. Ne, Moff Gideon je meni isto fenomenalan lik u svakom smislu te reči, fenomenalno odrađen, odlično odglumljen, da kažem, izjave na mestu, surovost na mestu, ma da mene malo razočarava, sad ja znam, ne sumnjam da su i ranije, mislim, Star Wars očigledno sad postao, od uvijek bio, sad, sad još više postao pun tih nekih banalnih preživljavanja naj, ono, dobro, ne baš najglupljih mogućih, ali pun raznih preživljavanja scena koje se najizgleda preživeti, sudbina koje se na izgled preživeti ne mogu. Tako da ja sam to lično zamerio sceni sa Mofom zato što nekako sa filmmaking perspektive, ja barem lično sam znao da serija odlična i sve, ali imao sam osjećaj u samom startu pre nego što što gledam epizodu da će završiti nekim cliffhangerom. I onda kad sam video da je bio ovaj uništen taj fighter, kao super zanimljivo, kao možda ne bude onako kako sam očekivao, možda ne bude cliffhangera tamo ovamo, ali ne, naravno, iduća scena 5 minuta kasnije, vidimo, vidimo samo da neki čudan objekat pravi prorez u taj fajteru, što znači da je... Oj, to je to, je, to, je to bilo, to je to bilo. Nastavi, nastavi, nastavi. A, Sad ja nisam upućen u lore koliko je bilo kod vas, ali naravno da sam bio oduševljen kad sam vidio Dark Saber, tako da za to, to je meni barem ogroman plus. Čisto, čisto eto, jer je BDS, izuzetno, ali ne znam, sam, mislim, mislim da je to moglo malo drugčije biti odrađeno, ali drago, sa jedne strane, a sa druge strane opet, drago mi je što je Moff preživeo, drago mi je što je živ lik, jer je super, od, on, kao što sam već rekao, super i zamišljen i realizovan, uh, Tako da, mala zamerka, možda što, što je to tako urađeno, to mi je nekako tako već viđeno milion puta, već poznato i sve, što u Star Wars univerzumu, što iza njega, ali to mi je jedina onako bila i ole veća zamjerka za celu, epizodu, za celu seriju, mislim. Dobro, zanima me, istina zanima me i dalje zbog čega je Baby Yoda toliko tražen, to očekujem da bar saznamo u sledećoj sezoni, da stvarno, da stvarno ne bi bilo samo Mando ide sa avanture na avanturu, ma da sad ovo već postaje nešto više, ovo postaje ipak borba protiv Imperije, protiv Mofa Gideona, čekajte se, sve ok, ovaj, da, to mi je, to mi je sad koliko se sećam jedina onako glavna zamerka, a opet sa druge strane, recimo meni čudno, nije smetalo, samo možda skačem s teme na temu, ali to što, što su ostali likovi ono, Quill IG mrtvi i što ostali idu svako svojim putem, to mi je isto sa neke filmmaking perspektive čak i smisleno, jer Manda je, Manda je ipak vuk samotnjak, a uprkos tome opet ima Jodu, što je onako, Baby Jodu kraj sebe, što je onako skroz neočekivano, a istovremeno a istovremeno je očekivano ono, ima, ima razlog, ima razlog da se bori, ima već pratnju, da su baš svi ostali živi i svi ostali sa njim, bilo bi onako pretrpano. Mislim da se ne mogu da se fokusira na toliko liko odjednom da oni budu neki glavni. Siguran sam da ćemo ih još sve viđati, i Grifa, i Karasintiju, od Olderana, Princezu Krasintiju od Podvarana. E, da, da, da, princezu Krasintiju od Olderana i sve ostale, ali da, mislim da je sa IGM i Quillom bio fazon šta bi radili, šta bi radili sa njim da su živi i ona, ako samo se kontio kao bukvalno ništa i kao šta će nam oni, koji će nam oni, teško da bismo mogli da ih ugledimo u sledeću sezonu, a opet, opet obojica umiru onako junačkom Meni je čak i drago što nisu baš skroz onako on screen Quillova smrt pogotovo, jer ne, ne mene, bi, mene je mnogo više bolelo da gledam kako on umire. Isto, isto, što, isto ko što na sve boli kako je tokom Ordera 66 svi umiru gotovo Toma, svi. Ne baš svi, ali Plo Koon sigurno. Da. da, da, da, ne svi. Ali, Bilo mi svi, Ela Secura. Plo Koon sa oput zvezdama, da, is ja, nemoj moj To nije bio problem. Meni je bilo tužno kada se Quill nije javljao na radio, kad ga ovaj zove Quill, Quill, da, Quill. Da, da, da, i Quill da, da, se ne javlja. Yes. I onda samo čuješ IGF glas. Quill has been terminated. What did you do, droid? Tako, znači, tu mi zasla jedna u grlu, baš, baš jezio. Da, baš mi je bilo... Kažem, kažem da je bilo on screen, mislim, bilo još jezivije, a ovo je onako druga najjezivija stvar. Pogotovo što Phil sve vreme pokušava da se dokaže da nije imperijalac, da on nije želao da bude u imperiji, da je on bio forsiran na to, a Cara Dune koja ga je sve vreme ono optuživala i okrivi, okrivljivala, okrivljavala, šta god, da je imperijalac i da možda on njih izda. Baš je onako bila dinamika i kao Agnot je čoveče dao život za, za to i ne znam, baš tužno. Agnot da. je dao život za bolje sutra. I nećemo čuti Spoken. Ja, ali dokazao je, ali dokazao je uspešno makar da na njihovoj strani umro je krajnje herojskom smrću. Ag Agnot se žrtvovao za bolje, za bolje sutra jedne, jedne, jedne, jednog deteta koje će promeniti to galaksije. E Sad to. vidite. I have spoken. to, to, ne, ne, Agnot se, Agnot se e, borio za bolje sutra da bi bilo još mandinih jutra. Ja, baby odinih jutra. da, da, da, da, da. Jod, jodin, jodijevih jutra i odjevih i u uh, e, kad sam video Dark Saber moram samo to prokomentarišem, zašto pa realno, to je, to je drugar drugar mi je slao po, znači ja sam sedeo na poslu i nerviram se, okrećem neke brojeve telefona i drugar koji je na poslu isto i koji mi šalje poruku, i e, odgledao sam Mandu, znaš kako je fenomenalna poslednja epizoda, ja, znaš kako je to super, ja koji sam uzavno čoveče radiš, nemoj sada da me diraš, ono kao nisam gledao, nemoj da mi staješ na muku. I on koji mi kaže da će u poslednjoj sceni, da, ćemo, da ću dobiti onako uh, uh, onaj uh, fan fratični uh, moment da mi neće biti dobro, uh, verujte mi da je meni u dva ujutru u srce toliko radilo, kad sam samo čuo taj zvuk i kad sam video to, taj, tu crnu ivicu, već sam znao šta je i, i nije, nije mi bilo ujutru, ja sam posle Mandalorijana sedao jedno 25 minuta u, u mraku, ležao, pokušavao da zaspim, to je razmišljao o svemu tome i tu, smo do, tu sam došao do jednog veoma dobrog pitanja, da je neko, kad smo se nas, troje, nas četvorica u stvari dopisivali, pomenuo da je mač bio kod Sabin, pa je Fić ispravio da je bio kod Bokatan, to je da je se Boka Tan taj mač. Sad me zanima šta se tu desilo, zato što Siege of Mandalore se desio pre, deša, pre, pre dešavanja Rebola. Onda su u Rebolima, Mandalorijanci su ustali protiv Imperije i krenuli opet da se bore protiv te imperijalne vlasti. Mene veoma mnogo zanima, veoma mnogo, pazite šta govorim. Znači, ako neko ima ovde koji je lingvista, neka mi ispravi slobodno, Nećemo zameriti. O, uh, veoma mnogo me, veoma mnogo me interesuje taj moment što E, kada je e, kada je Bokatan ostala bez mača, zato što taj mač ima svoju istoriju kako je, ko je dobio, ko, kod koga je sve bio samo od snimanih filmova, od pre, znači samo od snimanog materijala, od pre Vizle, e, preko Dart Mola, preko ove Sabine Wren, Kanan Jeresa, znači svi živi su imali taj mač, kako je sada došao u posed ovoga. Uh, verujem da je Gideon to dobio dok je vladao, vladao po znacima naroda Mandalorom, to jest dok je tamo vodio svoje operacije i sve, ali me zanima kako i zanima me sad koja je sudbina Bo-Katan, koja je sudbina sa Brin Vren, znamo da je otišla sa Asokom da juri Ezru, znači koja je sudbina Mandalorijanaca, Fenraua i ostalih, na Man... znači zanima me šta se njima svima desi, kao jeste da sad jedva čekamo tu tu, tu sezonu Clone Warsa, ali to nam neće odgovoriti jer se Clone Wars dešava pre toga. Tako da bi valjalo možda neki animirana serija koja se bavi i time. Nadam se da Dave Filoni ovo sluša so, samo za njega. So, an animated series talking about Mandalorians after the, after the first season of Rebels. We love you, Dave Filoni. Eto, čisto ako on pogleda ovo, kako se zove, da razume čovjek, da ne mora da prevodi sa srpskog, da ne... To, to, da ne bi našao onog eh, da je Džin u stvari da baby i tako to, da ne prevodi tako pa da dobije Bog zna kakav prevod sa srpskog na engleski. Eh, <laughs> jel te? Jedva čekam da vidim tako nešto. Možda u drugoj sezoni bude nešto toga, to ćemo vratno na kraju pričati šta očekujemo za drugu sezonu. Naravno. Ali ajde, neću o tome sad. Baš malo na blisko pri srcu kad sam video uh, taj Dark Saber i bio sam oduševljen i presrećan. Što se Elem, tiče Dark Sabera, ja imam, ovaj, ja imam predlog kako je to došlo do, njega, do Mofa Gideona. Predlog objašnjenja, naravno. Um, koliko smo saznali, on je bio tamo nadležan za, za, prđ na Mandaloru. Vrlo verovatno da boravkom tamo, prvo smo se vratio sa kulturom, drugo, um, prepostavljam da, samim tim što je mačko od njega, prepostavljam da su imperialci samim tim uspešno pobedili uh, Mandalorce i prosto, čim se to zove Purge, znači vratno je prošlo kao i Jedi Purge, uh, da su uspeli da, ako ne sve, pobiju većinu uh, njih i vratno da je trofej tog uspešno završenog posla Moffu Gideonu zapravo bio Darksaber to je moje razum, razumem sa kojim Stormtrooperima su oni pobedili Mandalorce? Sa koliko Death miliona Stormtrooper? Death Ili Death Troopera, da. da A i ne znam da li ima njih dovoljno za... Samo je, Ma jok, bre, poslali su samo gomilu force usera ovoga, onoga, stavili im Death Star iznad planete. Bilo je tu drugih način, u stvari ne, izvini, da su stavili Death Star iznad planete, Luke Skywalker ne bi morao da uništava Death Star, da se ne lažemo. <laughs> Mislim, realno da se ne lažemo. Ali da, bilo je to veoma, veoma veliki pokret da se pokori Mandalor. Tako da ono, e da, isto ljudi koji vole Mandalor, Mandalorijance i to neka pogledaju one stripove od Darth Maulu koji u stvari nastavlja priču uh, posle konačne sezone uh, Star Wars, Clone Wars. Ne, ne, pričam i za gledaoce, ne samo za vas. Znači da. imaju ono Son of Dathomir, ima još jedan strip koji ne mogu da setim kako se zove, koji pričaju te priče, pojavljuju se Mandalorijanci, tako da to isto može da bude veoma zanimljivo. Koga interesuje? Mm, tako je. Tako da, mislim, to je neko moje viđenje odakle njemu Dark Saber. Znači da je to Imperija došla, pokosila šta je imala da pokosi uh, i kome vodu da donosi i u principu na kraju prosto samo trofej svega toga Gideon je bilo to poznato oružje, uslovno rečeno, koje ujedini sve manda, ujedinjava sve Mandalorce i zapravo samim tim način koji će im pokazati da s njim nema šale odnosno da je on taj koji tu ovaj, vodi kolo zapravo. Strujno kolo. A, tako Uf. da, da. A, ekipa se razilazi, znači Manda a, sa Baby Yodom ide putem a, novih avantura. Cara Dune ostaje sa ovaj Kara Dune ostaje sa Grifom Kargom eh, kako bi se njih dvoje ovaj kako bi ona pomogla u pročišćavanju uh, Nevara od eh, od Stormtroopera odnosno od im, ostataka imperije generalno jer to e, je to je sad E E sada će Cara Dune biti purge trooper. Sad će ona da purgeuje Stormtroopere uh, uh, purge Stormtrooper trooper. trooper. Purge, tru, Purge Stormtrooper Trooper. Da. da. Ne, da. Purge Trooper Rebel Trooper. Shock Trooper. Shock Trooper. Na, posle Rebel Trooper ide Shock Trooper. Purge. Znači sve ide zajedno. Purge, uh, uh, Purge Trooper uh, Rebel, Shock Trooper, Trooper. Trooper, trooper. E. Da. Joj. To je, to je, to je piše na ličnoj, to je piše na, na visit karti. To ćemo napraviti. Um, I, i, i samo naslov Hujugo na kol. Um, ehm, u svakom slučaju, da. Uh, znači, ekipa se prosto razilazi i ideja je da... Um, to je to. Uh, ono što je ideja zapravo svega toga je sledeća. Nove avanture. I tu sad naravno možemo da otvorimo prostor za razne spekulacije koja, pa, će to, koja, će zna... to, koja će to zapravo biti nove avanture. A... Samo da je Kovačesa rekla da Jodling ne bi, nije dovoljno snažan fizički preživi e, trening za Mandalorijance, pa je predložila Mandu Smanjače ili ti Dinu, e, da nađe odakle je Jodi došao i da ga vrati kući. Tako da može da bude interesantna priča, da on možda počinje u početku da traži tu njegov ovaj ga juri Gideon sa mačom, onako mak, mak, maka po, mačlja, jel te, po ovom uh, svemiru i traži ih, to je je ideja i onda možda uz put ovaj 15 godina da Jodling u stvari da da mu može i da trenira odlinga koliko toliko. Otko znamo, vidjet ćemo, mislim, to je samo fiks ideja neka. Samo da... da možda, na, možda naleću na Bin, na Sabin Ren i na Soku, To bi bilo cool, pošto znamo da je Sokrade da i Filonijev lik, realno. Pa i Sabin takođe. Sabin, ali je Soka je baš njegov lik, ono, to je bilo nešto ono posebno između njih dvoje, jel te, kad je nju stvarao i kad je sve to bilo. Tako da, moguće da će tu biti svašta nešto zanimljivo, ali šta god da bude, ja jedva čekam. Da, naravno, naravno, samo bi ja voleo da ne, desti, ne demistifikuju jodinu vrstu, znaš, da, o, da To da, zato da, i kažem, to zato i kažem, on će krenuti da traži, na primjer, doći će do planete gde su neki mali zeleni i shvatit će da je to Mars u sunčevom sistemu i da to nije ono što je tražio, pa će onda kako se zove da ide dalje, <laughs> znači otići će u baš daleku galaksiju u odnosu na njegovu i otići će u budućnost da bi to uspio da uradi, a, ali kako se zove, ili će biti u njihovom vremenu, pa će stvarno biti Marsovaca tamo, ko zna, ali kako se zove, bit će zanimljivo i onda će možda usput da najđe na Sabine Wren, na Soku, možda će naći ostatke Ezre i Trona, ko zna, moći će se povežu dve, dva, dva šoja i da konačno imamo znaš, tu neku povezanost između uh, e, Mandalorijana i ostalih uh, e, TV serijala koji su bili u Star Warsu, jer mi do sad i dalje, koliko god mi pominjamo druge stvari, nismo imali fizičko povezano sa njima. Pa Tako pa dobro, da... evo, evo ovaj Dark Saber, to je jedan od početaka toga. Pa da, ali to je, to je sad prva fizička poveznost. Right. Sad možemo da imamo malo jada. It's the gate, gateway to heaven. Ah. Vidjet ćemo. Um, ne znam, što se tiče očekivanja za dalje, kogod voleo Trona, ja ne bih to da vidim. Da pronađu Ezru i Trona. A ako ja to kažem, to onda mnogo pa, govori. Ja kažem, možda nalete na tako negru međusobno, kako se zove, da lupam, Mando pomogne ovima da potraže trona i jezru, a oni pomognu Mandi za uzvrat, ili tako da, nešto. Ne, ne verujem, ne bih volao to da vidim, zato što uh, ta priča je sada jako će biti teško završiti priču o komande na kvalitet, oko trona zapravo na kvalitetan način, zato što svašta se izdešavalo posle ovaj, posle tog eh, njegovog nestanka u galaksiji. Tu treba napraviti jako dobru priču, objasniti gde je Tron, zašto ga nema i da li on zapravo ikakav kontakt s Imperijom ima u tom periodu. Tako da... Ili možda sam nađu Leš Trona i Ezre, zato što su, jel te, bili bačeni u hyperspace u olupini broda, tako da vrlo moguće su se ugušili u svemiru to, to, to tek ne bih volao da vidim. Ali, ovaj... Ali u principu, duše Ezrin, Ezrin Leš to da ne, a Tronov baš ne bih volao da vidim. A, da, da, Fić je veliki ljubitelj Trona. Možda i prevelik. A, u svakom slučaju, ovaj, mislim da je to, ne bih volao da, ne bih volao da se tako Tronova priča završi tako što će oni samo da kažu, e pa evo ga ovde. Dobro. Okej, okay. šta se desilo s njim među vremenom? Pa ne znam. To sačekajte knjigu. Sačekajte jednu možda nađu, ili 1000 knjigu. Možda nađu kako se... O tronu. E, E, e, možda pronađu malu, kako se zove, bebu sa crvenim očima, e, plavom kosom, viklje, zelene... Ne, ne mora plava, plava črnska koža, e, vika zeleni lightsaber, kako se zove, i kaže imao sam dva, dvojicu tata, zvali su se Ezra i Tron. A koga je rodio onda? Darth Plagueis. E, e ne... Da. <laughs> e, ne ulazim kako se zove u biologiju čisova i u Mysteries of the Force. Znaš kako kažu, Dark Side is a pathway to many abilities, some, some considered uh, to be unnatural, tako da možda uh, može muškarac roditi. Darth Plagueis je Admiral Karolani. Oh, ja, ne, nemo mi to radit. Šalim se. Um, u svakom slučaju, znači, to je ne znam, ja bi u tom nastavku serije volao da vidim kako izgleda taj mando trening. To je nešto što zapravo smo redko dobijali. Ovaj, to bi zapravo baš volao da vidim. Um, e sad, Ali na kome? Stvari... Koga će Mando da trenira? Koga pa, će Mando da trenira? Pa, zavisi, zavisi od time skipa koliko koliki bude među dve sezone. Pazi, znamo da je Yoda bio spreman da se trenira za Jedi kad ima 100 godina. Realno, Mando neće doživeti to. tu. On je sa 100 godina postao majstor. Na ne, on je sa 100 godina, ja, ne, ja mislim da on sa 100 godina postao Jedi. U Legendsu, sad ne znamo šta je ovde bilo. Pa da, ja, ja idem po onome što imam jedino od izvora. Tako da, on je rekao da je oko 800 godina, kako se zove, trenirao Jedi. Tako da, razumete, ima tu prvih, jel te, prvo odrastao ovo ono, treniranje sa stotinak godina za džedaja i ne znam, vidjet ćemo još. To je veoma, veoma, veoma tači priča i jedva čekam da je vidim. E, tako da razmišljam čak da apliciram da radim za, to, to mislim rekao, razmišljam da apliciram da radim za Lukas Arts. To je se za Disney, za Star Wars Disney. Pa ne mora neko da, mora znači, neko da, da bude CV da pokušam novi. Zapisam. Jer ja, se ovo, ja vas ovo ne sprdam, ja stvarno razmišljam da uradim. Kao ovo već nije sprednje, ovo je stvarno ozbiljna priča. Pa, ako da može, ako da. može, što da ne? Ako može, što da ne. Um... Kako se zove, samo da završim moj master sa ratovima zvezda i onda ću moći, kad budem imao dovoljno a, oficijalnog znanja, jel te, a, da, e, da, sa da, ocenom, da, da, da. znanja sa ocenom. To, to, to, da vide, Moj, da vide moj rad a, e, ratova zvezda kroz istoriju i ono fazom ceo rad je 95 strana, od toga je tipa 80 strana su mane, 10 strana su uvod i zaključak tri strane moje opšte pričanje o Star Warsu. Jedna strana je, kako se zove, zašto ja volim Ratove zvezde, i jedna strana su prednosti. Pola jedne strane su prednosti. Pola jedne strane su a, prednosti, a, druga polovina su izvori za te prednosti. Zatak te strane je literatura. Da, pa ne, ne, fusnota, fusnota za izvore prednosti. To, to, to. A, da, u svakom slučaju zato što sam morao da kup, kopam po deep dark webu, ono fazan za to. Ono, toliko je dugačak link da zauzme pola strane. Juh. Dobro, Lazare, tvoje očekivanja za nastavak? U, za nastavak, pa... <laughs> Izvinjam, bio malo... Uh, znači, očekivanja... Hmm. Pa, mislim, mislim, sad uh, bit će to izazov da, da sve to bude kako treba e, da, da održe ovaj kvalitet ovaj, kao što je ova, ova sezona bila. Mada mislim da su to opet kompetentni ljudi da će to oni da, da odrade kako treba. E sad šta bi volao da vidim? Pa, hmm, volao bi, volao bi da vidim još tog imperialnog ostatka, da imamo šta, šta oni rade, gde su, šta se desilo sa Mandalorom, kakva je tu situacija trenutno, pošto već vidimo da Gideon ima Dark Saber, pa šta je on s njima odradio, šta nije. Uh, tako da, hmm, mm, da, takođe još bih volao da vidim, ajde, šta će da rade Din i, i Baby Yoda, uh, da vidimo opet e, šta će da rade Cara Dune i Griff Karga, da vidimo još tog mandalorskog lora, naravno i ono, da vidimo konačno možda i Boba Feta. Tako da... <laughs> Vidi, imaš pravo da se nadaš, tako da to skroz vredi. To naravno, naravno, naravno. Ono što bi ja volao da vidim je nešto što su nam najavili da ćemo dobiti u ovoj seriji, a nismo što dobili, to su početci prvog reda. Kako je to? Da, da, da, to, to, to, pa to, to sam mislio pod, da, pod znam. imperijom šta se, šta o, se radi. Ovo imperije, slažem se. Da, da, da, da. To je nešto čemu, čemu se ja mnogo radujem, da ću, nadam se, videti u ovoj seriji. To jeste, oni su nam obećali u Mandalorianu da ćemo videti početak e, preda, reda, ali mi ovde smo samo videli ostatke imperije. Tako da realno u drugoj sezoni će verovatno ovaj Gideon da počne malo da osnuje prvi red, možda će da nađe te, uh, e, leš trona i da ga pretvori u Snow. I da, da, da, stavi u, da se, da se kise. naravno. Nemoj to. tako je, kao kad ste kastančić. Nemoj, a pa nemoj to. Zašto? A dobro, kako se zove, nego hteo sam da pitam, pošto, pošto, smo, pošto ste vi dali neka vaša ideja, šta IG misli o svemu ovome? <laughs> Budućnost Mandalorijana, druga sezona, šta očekujemo od druge sezone Mandalorijana? Pošto čuvar Jodlinga nije još se izjasnio šta očekuje druge sezone. Šta bi volao da vidi u da, Da, Čuvari Odlinga je već rekao što očekuje druge sezone, očekuje da se malo ta priča razradi sa i Odlingom i sve, čisto zašto prva sezona je bila fenomenalna, je fenomenalna ovakva kakva jeste, sa mandom od manjača koji skakuće po avanturama, samo se radam da će biti malo drugčijeg vajba u drugoj sezoni, da se ne bismo prezasitili toga što je prvu sezonu učinilo toliko dobrom, da bude tipa bude malo tu nekog razjašnjenja, razjašnjenja otkud Baby ode i svega. Ipak, ipak i dalje imamo dosta pitanja vezano za Baby odu, pogotovo što smo, ne znam, ne znam sad koliko smo uopšte viđali pripadnika Jodine rase, da li uopšte bilo osim njega samog slabo jako, A, jel da? Uslovno rečeno samo on u filmovima. Da, da, u filmovima samo on ovako, pretpostavljam da imaš... Dobro, Jadal se samo, Jadal se videlo u jednom kadru, ja mislim, i eventualno pa, dva, i to je to. Videla se. Da. Ali, ali, ali, videla ali, se, da kažem. Ali opet nekako Yoda ima primarni ulogu, tako da... Pa, slažem se. To mi je baš onako jedino očekivanje druge sezone, jer prva je meni baš lično bila fenomenalna i ne bih, ne bih ništa drugo veliko ni menjao. Samo da vidimo tačno koja je svrha Baby Ode, koja je svrha man, Mande od Manjače, ono, da ima tu, da kažem, još nešto. Da, da, da. da vidimo zašto toliko traže Baby odu, da saznamo odgovore na ta neka pitanja, to je jedino što očekujemo u drugoj sezoni. Da. Ali mislim, mislim da znamo zašto traže Baby Yoda. Treba im kota za imperiju koji je u stvari cute. A ne Darth Vader koji uterava strah u kosti ljudima. Hoće u stvari da prijateljski pristupe sada e, pokoravanju cele galaksije. Da, videli su da ne ide im baš nešto ovo sa silom. Tako je da, ajde da probamo na drugi način. Ajde Da probamo, ajde da probamo milom, milom i silom zajedno. Da, da, da. To je barošnje. Silovitom milom. Silovitom silom. Milovitom silom. Baby Yoda bi tu definitivno zavarao. Baby Yoda je dokaz toga zapravo da izgled možda zavara, jer on jeste cute, ali pa to, pokazao, je, pokazao je da je definitivno a force, to bi rekan tweet. Da, da, ono size matters. Dobro, dobro. Samo vi vaši planovi. A, što sam teo da kažem? A, ja se sećam one izjave ovaj, Paljine iz Clone Warsa, gdje kaže I foresee an army of force telepant spies in my service. Pa... Uradite nam to, dajte nam to, hoćemo to. Da, da, mo moglo bi, moglo bi bude. Dajte nam to. Dej Filoni, ako, ako nas slušaš... Usliši treba, naše molbe. Ako, ako, ako, ti treba, ako ti treba ideja daću ti ja, bez brige. Um, odnosno imamo tu i predsednika Lukas Filma, nesuđenog i nesuđenog Boba Igera, budućeg meni meni meni je samo da im, da im prije pobeđuje, sve ostalo ćemo lako. Ovo, ovaj, da, volao bi to da- malo da vidim, ovaj, da Imperija malo onako baš pokaže ono svoje zube, da, da ne samo da, da vidimo tu stranu Imperija, ne samo ovu što gubi što ne zna da gađa da, ništa. Da, pogotovo što se Moff Gideon kad se god nasmeje ne vidimo se nikad zubi, pa pokaže da, pa da, da, on zube. recimo, zato sam možda, mislim, voleo da... kreja zub. <laughs> Nadam se da nije. Ne, pazi, ovo... Pa dobro, nije to strašno. Yoda je bio na kraju, pa je bio opet i dalje, kad je trenirao Luka. Ali dobro, da. nešto drugo nego voleo bi da vidim to baš na ovako na ekranu, koju live action, da vidimo baš Imperiju koji ide ono i šije, znaš. To bi voleo da vidim. Ovaj, sad da ćemo to videti, ne, ja se nadam da ćemo videti nekad, možda ne u ovoj seriji, ali u nekoj drugoj, da vidimo te negativce da je baš ono, da, da vide da, da oni imaju ono armiju koje Da, da, da se vidi kako su oni i zašto su i držali celu galaksiju. Ja mislim, ja mislim da ćemo to više vidjeti u Kasijanovoj seriji. Pa ja se nadam. Ja se, ma da bi volao ipak ovde da vidim kako su oni pobedili Mandalorce, mislim, znam da Mandalorci to tada svakako. u tom vremenu nisu imali nešto mnogo ratnika, ali da vidimo mi to njihovo kidanje sa njima. Ja mislim to da bi svakako. to bilo baš dobro. To svakako, to svakako, to svakako. Neki flashback će biti, neka priča nekog lika, verovatno. Ovaj... Ne, neki back of the Flash. The Return of Flash. Mm. Ja se izvinjam, ja ću, ćutim od da. sada. ali šta je tu je sad, u principu. A, dobro, a, ako smo sve to završili, ajmo ovako. Od 10. Ocena za seriju. Prvu sezonu. Jel moramo? Pa hvala Bogu. Ajde. Uh, jel bi mogao prvo naš Boba, pa ćemo onda svi ostali? Ajde ha. da damo Bobi reč, može. E, ajde Bobo. E. Boba uh, e, ipak ja... prvi pričao ovde, ajde. Aha, uh, pa ja mislim da ni, neće biti teško da se kaže 9 od 10, bum. Odmah BD seal of approval, što se kaže. BD seal of approval, prelepo. Ovaj, a čekaj, zašto, zašto 9, zašto ne, zašto ne 11 od 10? Uh, pa Maš zato, Pa, ono... Uh, <laughs> znaš zašto? E, znaš zašto? Zbog Stormtroopera, zašto su ih predstavili onako nekompetentne, da su bili Stormtrooperi onako kako, mislim, treba realno da budu. Mislim, ono, bar, da bar malo znaju da gađaju, e, onda bi bilo. Ali ovako, eto, to im je, to je unizilo epizodu, eto, za, za, za malo. Ali ne, stvarno, nemam bukvalno ono zamerki nikakvih. Eto, to je sve, i da imam, to su sve neki nitpikovi, uh, što može da se ispegla u rani u kasnim ovaj sezonama koje će tek doći. Tako da da se održi ovaj kvalitet, ja bih bio totalno zadovoljan sa sa ovaj celom serijom, ali naravno nadamo se da će biti još bolje. Ali sad ovo nam je neki minimum. Ja mislim da ovako i treba svaki eh, svaki eh, materijal Star Warsa treba da ima minimum ovakav kvalitet bilo to igre, stripovi, šta god. Ali ja mislim da je ovo kvalitet i standard neki koji bi trebao da se održi i ja mislim da će to da bude sve kako treba. Ako ostanu naravno ovaj ovi reditelji koji su sada, a mislim da će to biti tako, tako da sve najbolje, nadamo se svemu najboljem i stvarno serija je odlična. Eto. Da. Mare? Uh, ja, pa ja bih morao da kažem da bi moja ocena možda bila čak 9, možda 9 ili 9,8 od 10, ako bih gledao moje nitpikove kao što su ovi, ove stvari koje smo u posljednjih tri, ove četvrte epizoda opljuvao kod Mandaloriana, to su ove dužine epizoda, momenta gde su možda davali previše ekspožera kad nije trebalo i takve stvari. Ako bih dao moj lični, to je neki moj kritički, kritička ocena, ako bih dao moju ličnu ocenu, uh, kao osobe koje je fanatik za ratovima zvezda, za mandalorijancima, za sitovima, džedajima. Ja bih rekao da je ovo dobra jedna dvadesetica od deset. Imalo ono, preterivanja, zato što je ovo serija koja mi je me lično dala ono što nisam dobio od ovih novih Star Wars filmova i dala mi ono, budi mi neku novu nadu za ratove zvezda tako da, za Cinematic Universe, tako da moram da priznam neka dvadesetica od 10, a ako ćemo realno kritički, neki 9,8, 9,9 od 10. Tako da, eto, to je, nek, to je neko moje mišljenje, ne mora da znači da je tačno. Mislim, cijela serija mi je dala onaj feeling I can bring you in warm or I can bring you in cold. Uh, Uh, što bi, što bi reklo, mogu bukvalno da ga, mogu bih da je jedem, znači ono dok je sve pod vatrom, dok je sve cool, dok je sve još uvek užareno, dok je izlazila, ali bih isto tako mogu ovu istu seriju da gledam i za 10 godina kada bude potpuno hladna, kad bude već old school stvar, više nije onako topla, nije više vruća tema, nije hot topic i dalje je hladna, a realno mogu i dalje da je gledam. Znači verujem da ću ovo moći uvek da gledam. Tako da eto, to je neko moje sveukupno mišljenje. Because this is the way. Uh, IG 11 u 9. IG 11.9 je negde između, jer i pored svih tih nitpikova mislim da je, ili da kažem zbog nitpikova nebitno, mislim da je 9 premala ocena, a 9,8 možda prevelika, mada sam bliži 9,89, ja sam možda na, nemam pojma, oko, oko 9,5, čisto eto kad se uzme obzir eventualno, čisto kad se uzme obzir to da sam malo očekivao da do kraja sezone dobijemo odgovore na pitanja koje sam ja imao i čisto tih par sitnica eto, koje mi se nisu dopale, ono, malo oduzim do ocene, ali prosto, prosto ja tako kažem oko 9 od 10, to je premalo, tako da recimo 9, 9, 9,56, nemam, nemam pojma. Uh, tu, tu sam negde, možda čak i 9,7, ne znam, možda i 8, ne, ne, stvarno ne znam, negde, iz, negde oko 9,5 u svakom slučaju, zato što ovo ne da je stan, ovo je iznad standarda, mislim, ovo ne da je standard, nego je standard standarda, mislim, dobili smo nešto što bilo sequel trilogije ili ne, je neviđeno kvalitetno i što je teško nadmašiti ono definitivno moj omiljeni Star Wars, definitivno moj Star Wars content, omiljeni Star Wars content generalno, bukvalno generalno, od svega mogućeg što postoji, bar što se tiče kad gledamo recimo filmove i ovu seriju, ova serija mi je bolja od svih njih nekako, sa, ne znam, manje, manje rupa, manje gluposti, nemam pojma, to je, to je neko moje mišljenje. Ukratko, re, u skladu sa očekivanjima od druge sezone i tih par sitnica koje su, mi, ono, koje su me malo tiltovale, jer kako ja to god predstavljao, to je čisto zašto to jedine stvari koje su me iziritirale, a sve ostalo što nisam rekao, to mi je krem de la krem, to mi je stvarno vrhunski. I have, I have spoken. Tako je. Neću mnogo da dužim. Uh, serija 9, Jodling 10, prosek 9,5, odličan. A, tako da, uh, toliko što se tiče ove, uh, za sada, poslednje epizode uh, Hall of Fate edicija Red Tatooine 202. Nadamo se da ste, kao i uvek, uživali u našim komentarima, panovima, i svemu što ide uz to. Tež, a, teško ponovim, ali da. Da. A, pozivam vas naravno da nam a, sve svoje želečarske pozdrave, predloge za teme koje bismo eventualno mogli da o kojima smo eventualno mogli da pričamo, možda da nastavimo s ovom, s ovom ovaj, emisijom, ali da nam predlažete možda vi neke teme o kojima smo mogli da razgovaramo. Uh, Sve na to možete slati na našu mail adresu holonetsrbija.gmail.com Možete nam pisati u komentaru ispod u članku na sajtu za konkretnu epizodu, kao i a, možete nam pisati na Facebooku i Twitteru putem direktnih poruka, na našoj a, stranici Holonet Srbija i na Twitteru je a, handle at Holonet Srbija. I ovaj, pozivamo vas da naravno uživate u, u, u svim drugim sadržajima kad će dolaziti u ovom periodu. Mandalorian nam je mm, postao, tako reći, svetlo na kraju tunela kada je u pitanju naša a, najdraža svemirska saga. A, tako da vas naravno ovaj, pozivam znači, da pratite sve što se dešava na Holonetu. A, mi ćemo se truditi da toga bude, sva, da bude sve, svačega zabavnog u ovom periodu. Vidjet ćemo da napravimo taj specijal Meme Councila zajedno sa Holofetom, da, bude, da se udružimo u jednu zajedničku epizodu. I naravno, do sledećeg e, slušanja. Ekipu pozdravljam vas, bilo je super. A, ostanite uz holonetsrbija.com Vodean. <laughs> Vodean. This is great.